Eh, ¿Alguno de vosotros ya, ha visto alguna presentación mía? Esta es, como pone aquí, una breve introducción a la agricultura regenerativa, porque la agricultura regenerativa da de sí que no veas. Son un montón de áreas muy amplias y cada una de ellas, un curso de introducción, son tres días Entonces, esto va a ser pinceladas, ¿vale? Para que luego cada uno diga, ostras, esto me interesado y tal y os daremos recursos y formas de aprender más sobre esto. Aquí se trata de hacer un resumen y una vista de pájaro de todo el tema. ¿no? Eh, vamos a hablar de los conceptos, que son las bases de la agricultura regenerativa, y después de las herramientas que nos permiten llevar eso a la práctica. Y después tenemos a Luis Ramón, que tan amablemente ha venido para poder ya responder a cosas técnicas. Es interesante es que hoy eh, estáis bastantes, aunque somos pocos, eh, somos los que teníamos que estar, está clarísimo, y además sois bastantes ganaderos o profesionales del campo. ¿no? Para que veamos cuántos somos en realidad, cuánta gente de aquí se dedica al campo, nosotros tres, ¿no? Me alegra mucho que estemos entre profesionales porque así vamos a poder, vamos a poder hablar de vuestra realidad. ¿no? Entonces, ¿por qué se habla de agricultura regenerativa? O sea, ¿qué tiene diferente regenerativo que ecológico o biodinámico o tal? La agricultura regenerativa no excluye nada tampoco, siempre que esas técnicas, pues, eh, digamos que sigan o, apliquen las máximas, los conceptos de la agricultura regenerativa, que ahora vamos a ver cuáles son. ¿no? Entonces, no pretende ser excluyente de nada, de hecho, surge de la permacultura. ¿Cuánta gente conoce la permacultura o ha oído hablar algo? Pero entre los profesionales del sector no suele ser algo muy conocido y de hecho, si lo conocen, les suena un poco a Poel hippie, ¿eh? en todo caso el ¿no? Los que tienen tiempo para. Me gustó ¿Eh? la definición que, que dijiste un muy. Sí, ¿no? Va por ahí la cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque empezó la permacultura en los años 60 en Australia, la gente que empezó a interesarse en ello, a formarse, pues eran gente que tenía su empleo, su cosa, su vida y su vocito, su finquita, y entonces pues era una afición, un hobby. Y esas son las primeras personas que empezaron a desarrollar la permacultura. Es normal que se haya asociado con, ese sector. Pero eh, resulta que eh, una de las personas que es uno de los profesores de permacultura principales del mundo, que es David Doherty, él apuñó el término agricultura regenerativa precisamente para eh, enfocarse a los profesionales, los profesionales del sector. Entonces, ¿por qué eh, abordar este tema? ¿Por qué invertir tanta energía en este cambio necesario de la manera en que trabajamos la Tierra? Pues porque hay toda una serie de retos que tenemos ahora mismo como humanidad, como planeta, ante nosotros. Aquí hay algunos solos, <laughs> solo que pues, eh, los gases de efecto invernadero, el pico del petróleo, estamos perdiendo suelo fértil a una velocidad como nunca antes, y esto es algo que no se habla, pero que es una gran crisis porque el, el suelo fértil que se está perdiendo ahora mismo en España es más o menos de media al año, es de 2,4 milímetros por hectárea cultivada. Y ahí estamos hablando de millones de toneladas de suelo fértil al año, que se están perdiendo a los ríos, a los mares. Y ese suelo fértil, la naturaleza tarda en crearlo, pues a veces siglos, esa, pequeña capa, ¿no? Si nosotros le ayudamos y sabemos lo que hacemos, podemos hacerlo mucho más rápido, pero la naturaleza por sí misma y tarda muchísimo tiempo en crearlo. Pues, no tiene en cuenta, no, le importa la pérdida de suelo fértil, porque no, no trabaja mucho pues, le, le, le molesta mucho más el, el, río que deja que, el suelo que pierde. Que el hecho de que se está perdiendo suelo, exactamente. esto es grave, esto es muy grave porque es una inconsciencia total de que ese suelo fértil es el capital de un productor. ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Y otra de las, eh, de las graves crisis es esa pérdida precisamente de pequeñas explotaciones familiares y de esas economías locales basadas en el alimento. Esto es lo que nos puede permitir, en una situación de crisis global, en la que cambian los precios en Londres y en Nueva York, lo que nos puede permitir a nosotros aquí tener alimento es tener una red de alimento de producción sano local. ¿no? Si dependemos de, de las grandes cadenas, pues ya sabemos que en tres días que haya un problema en Londres, en la bolsa, en tres días aquí no tenemos alimento. Entonces tenemos que protegernos contra esa situación. Y entonces, debido a que el alimento y la manera en que se cultiva y se comercializa, etcétera, está en la base de tantas de estas crisis que están interconectadas, pues hay muchos movimientos pioneros basados en el alimento, que están teniendo lugar en estos años, estos son algunos, y lo interesante es que cada vez más gente trabaja en esto, aunque no lo veamos en las noticias y nos cuenten que está todo fatal y está todo negro y todo el mundo se mata a todo el mundo, resulta que no, que hay un montón de gente que está haciendo un montón de trabajo muy positivo por el planeta, esto me interesa que lo sepamos, entonces es importante este tipo de encuentros para que sepamos que esto está pasando. Y una de esas personas que tanto trabaja por ello es la Doherty, este australiano que decía, que él eh, perdió su finca familiar y eso le liberó, entre comillas, para viajar por el mundo. Llevaba desde pequeño, creció una finca de permacultura de su abuelo y eh, es uno de los profesores de permacultura más relevantes de estos tiempos. Entonces él se puso a viajar por el mundo y a conectar con otras familias agrícolas profesionales, a ver qué estaban haciendo ellos y vio un montón de experiencias muy válidas y muy rentables que todas eran eh, compatibles unas con otras. Entonces diseñó, digamos, juntó, trenzó todas esas técnicas y mm. las puso bajo el paraguas de agricultura regenerativa, como os digo, con la idea de llegar al productor profesional. Avanzar del huerto de transpatio al productor. Entonces, los principios de la agricultura regenerativa son también los principios de la permacultura en muchos sentidos. Y el primero y básico es que debemos de comprender e imitar a la naturaleza, porque ella nos ha traído hasta aquí, millones de años de evolución, muy sabia, muy compleja, que empezamos a entender algunas cosas y nos ha traído hasta aquí. Entonces, eh, lo que debemos hacer es comprender eso que hay e imitarlo al máximo. Esto empieza por comprender la vida del suelo. En los libros de agronomía, como comentábamos antes, ¿verdad, Pera? Los libros de agronomía dicen que el suelo es un sustrato inerte en el que crecen plantas. Y sin embargo, en un puñado suelo fértil hay más seres vivos que personas que caminan sobre el planeta. Y todos esos seres vivos están en interconexión, están en simbiosis, están constantemente en relación. Todo el rato algo está cazando algo, está comiéndose algo, está cagando algo, está muriendo algo, que se está sirviendo de comida para algo. Es así constantemente a un nivel increíble, que empezamos a conocer. Entonces, basar todo el sistema agrícola y ganadero en ignorar esto significa que el sistema como lo conocemos está basado en, fa porque no tiene en cuenta esto que es la base de esa economía de la economía agraria. Entonces lo que hemos de hacer es comprender este suelo, cómo funciona, y alimentar la vida en el suelo, que es lo que le da la fertilidad. El suelo, uno de nuestros profesores, Jairo Restrepo, lo simplifica muy bien. Dice, en el suelo hay tres M's, que son los minerales, somos minerales animados, toda la vida es mineral animado, los minerales, la materia orgánica, que es como el combustible, y la microbiología, la vida del suelo. Y esta última es la clave. La microbiología es la que procesa los minerales y se alimenta la materia orgánica para aportar esos nutrientes a las plantas de forma biodisponible. Es decir, el alimento, las plantas no pueden nutrirse. Uy, se me fue. Pues eso, las plantas no pueden nutrirse directamente de minerales. Sí lo pueden hacer cuando son minerales en forma de sal. Es decir, eh, fertilizantes químicos, sí, se lo aplicas, es un, un mineral inorgánico, pero como está en forma de sal, pues obligas a la planta a tomar ese alimento. Estás forzando esa alimentación. Y además la estás simplificando muchísimo, porque ya sabemos todos que los fertilizantes químicos son básicamente NPK, tres elementos. 15, 15, 15, en esas proporciones. Bien. Resulta que en la naturaleza hay más de 100 minerales que son necesarios para la vida. Y las plantas necesitan más o menos 50 de esos minerales. Entonces, si simplificamos el alimento a 3, estamos desnutriendo y desmineralizando el suelo y la planta. Estamos creando una situación de vulnerabilidad. Entonces se hace una planta débil, que aunque parezca verde y frondosa y que está guay, en realidad es una planta muy vulnerable. Y cuando llega un insecto, pues es pasto de ese insecto. Y entonces necesitamos un químico que aplicar. Ese químico va a debilitar más todavía la planta porque es un veneno. Y entonces llegará otro animal que se va a beneficiar de esto, a menudo los hongos. Cuando llega el hongo al cultivo, es que ese cultivo le quedan dos telediarios porque el hongo es el organismo, la naturaleza que descompone, que coge la materia orgánica y la descompone en sus casitos más pequeños para que estén disponibles para la siguiente sucesión ecológica. Pues yo mientras tanto sigo contando esto porque es, una de las partes clave y súper interesante y que la mayor parte de los agricultores y de los técnicos no se les ha explicado. O sea, no es por, maldad o por eh, no querer hacer las cosas bien, es que las universidades ya vienen los currículums y tal determinados por las grandes empresas que tienen un producto que vender. Entonces, se les enseña a cuáles son las aplicaciones, en qué momento, qué cantidades, cómo hacerlo con seguridad. Eso es lo que se enseña en la universidad. Pero si damos un paso atrás y pensamos, bueno, ¿qué es lo que necesita realmente la planta? Pues necesita un montón de minerales. Y esos minerales se los podemos hacer accesibles a través de la microbiología. Ahí, para Entonces, en ese sentido, recomiendo muchísimo, para no extenderme con este tema, un vídeo que está online y que se llama Trofobiosis. Trofobiosis, de Jairo Restrepo. Es un vídeo que grabamos y editamos el año pasado. Eh, es en una horita, explica todo esto de una manera es que debería verlo todo el mundo. Cualquiera que se nutra, es decir, todos deberíamos de saber cómo funciona la nutrición de las plantas y de los insectos, porque ahí está la clave de entender al enemigo. Si el enemigo es el insecto, pues hay que entender a ese enemigo, ¿no? ¿Qué es ¿Por qué está ahí? ¿Qué le falta? ¿Dónde es su momento débil? ¿Qué es lo que puedo hacer para impedir que me ataque? Pues fortalecer la planta y fortalecer la planta se consigue dándole a esa planta toda la despensa de minerales en el suelo. Una planta, como cualquier otro ser que tiene a su disposición todos los alimentos que puede desear, pues en el momento que necesita una cosa toma eso y en el momento que necesita otra toma otra. Es alucinante porque eh, es que las plantas además se comunican con la vida del suelo de tal manera que, por ejemplo, las plantas cuando van a florecer necesitan el mineral boro. Y ese mineral está en el suelo, pero no está disponible para la planta. Resulta que la, hormona en eh, la, perdón, la planta en ese momento segrega una hormona que hace que se activen los microorganismos del suelo que procesan el boro. Y entonces se la hace disponible a la planta. Esto es alucinante. Y es un detalle de las muchísimas cosas que no conocemos y que empiezan a conocerse, que esto funciona así. Entonces realmente lo tenemos más fácil de lo que parece. No hay que invertir tanto tiempo, tanto dinero, tanta maquinaria, tanto combustible en que esa planta se nutra... porque ya lo sabe hacer ella. Lo que tenemos que hacer es esta parte de aquí, alimentarla bien, que esta despensa esté llena para que ella haga su trabajo, la planta. Aquí tenemos un ejemplo, una plántula de pino, estos son las raíces, y aquí se ve un poco que hay otras raíces blancas más finas que son las de la micorriza. La micorriza es un hongo que vive en simbiosis con esta planta y cada planta tiene su propia micorriza. Y entonces esa micorriza es como si fuera un guante que rodea la raíz y que a su vez tiene sus propias raíces, las hifas, que van y penetran el suelo a mucha mayor profundidad, buscan minerales y buscan agua y se la hacen disponible a la planta a cambio de carbohidratos. Entonces, eso permite que esta planta pueda acceder a muchos más recursos y nutrientes y ser mucho más resistente, gracias a la micorriza. Pues resulta que uno de los grandes enemigos de la micorriza y de todos esos demás seres que están ahí haciendo su trabajo para alimentar a la planta es el arado con volteo, que es una de las máximas de la agricultura, pero convencional y ecológica también. No, no más. Sí, ¿no? Ecológica, recomiendan el volteo, pero exagerado. Sí, ¿verdad? Lo voltean muchísimo. Esto es una de las cosas que a mí más me flipó. Claro, cuando empecé a trabajar con me dije, ¿cómo? Que no hay que voltear la tierra, se lo hace todo el mundo, ¿no? Y como dicen muchos agricultores, pero es que esto, esto se ha hecho siempre. Y entonces es como, bueno, siempre no, porque estos tractores no los había hace 100 años, para empezar. O sea, no se ha hecho a este volumen, ¿no? Ayer contaba un compañero que había por ahí un tractor aquí al lado, que vamos, tenía puesto el display de aparatos ahí para voltear bien y mogollón y, a ver velocidad. A, veces pasa que dicen, bueno, el bicicleta no funciona, es que tienes que arar. <laughs> tienes que Exacto, hay que arar, esa es la solución. Pero cuando realmente preguntas, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Al final no hay una respuesta. Sí, bueno, porque esto que entierras las, las, las, semillas. Buenas, bienvenido. Sí. Ah, Mira, ahí hay Sí, Aquí hay unas semillas. Hay ya Bienvenido. ¿Cómo te llamas? Ah, Llamo Fernández. Llamo Fernández. ¿Y tú te dedicas a campo? A ah, vivir en de y sí, en CIA y eh, tengo huerto, pero sea, no profesionalmente, ¿no? soy jardinero de profesión, ah, ahora retirado. Y bueno, tengo una hectárea de huerto, agua abundante, bosque, o sea, ah, bien para hacerlo así relativamente. Eh, pues bienvenido, estás entre varias personas también que trabajan la tierra y que queremos entre todos hacer lo mejor. Así que, bienvenido bien, pues estábamos justo hablando de eso, del hecho de que voltear la tierra, que es algo que se hace tantísimo, resulta que daña toda esa vida del suelo, ¿no? que está trabajando para nosotros, <laughs> además, gratuitamente. Eh, estos tractores, este tipo de maquinaria, eh, es interesante saber que de dónde vienen, ¿no? o sea, quién nos está vendiendo esta maquinaria. Bueno, resulta que las empresas que se dedicaron a la guerra, a la Primera y Segunda Guerra Mundial, a desarrollar la maquinaria de guerra y la química de guerra, cuando se acabó la guerra, había todas estas fábricas por todo el mundo creando estas maquinarias. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Vamos a redirigirlo a otro sector, el agrícola. Entonces, los tractores son los descendientes de los tanques de guerra. Las avionetas de fumigación son los descendientes de los aviones, las avionetas de guerra. O sea, esto es así, esto es comprobable, son las mismas empresas y las mismas personas, ¿no? los productos químicos que se utilizaban en la guerra para matar a personas son los que se utilizan en agricultura para matar bichos plantas. Y esto también es así y es comprobable. Con lo cual ya podemos imaginarnos que algo de interés tienen en que su maquinaria se venda aparte del que nos venden como algo positivo. ¿no? Bien. Pero es que además este tipo de, de labranza, el arado con volteo, se desarrolló en Estados Unidos en las grandes praderas que tienen allí en el centro del país, donde en invierno hace un frío de cojones. Y claro, cuando llega la primavera está solo congelado, literalmente, igual está un metro congelado. Entonces, claro, ahí no hay manera de que se pueda hacer nada. Y ahí el, arado con volteo sirve para romper esa tierra congelada y ponerla al sol y al aire para que aquello se descongele y puedas hacer algo. Está hecho para eso, para ese tipo de ambiente. Pero esto nos lo han vendido al resto del planeta ahí, a todos igual. Entonces, ¿cómo pueden, cómo, si lo pensamos un poco, no es lógico que algo que sirve para esa situación nos pueda servir para un clima mediterráneo, en que tenemos otra situación completamente diferente? Perdona una cosa, eh. ahora que hablas de esto del volteo de la Tierra, bueno, yo vivo cerca de Ibiza, que es frío el invierno, ¿no? y, un país de toda la vida, de Tona me comentó que observaba que si removía la tierra helada, a ah, la cosecha le iba peor y pues, bueno, no sé si es lo que hace este de, girar la tierra. Pues, la cosa es helada y otra es húmeda. Cuando es helada, en, la en de Usaya. Ah, es porque está muy húmedo, esos sitios, los BACs, son, húmedos. Y remueves la tierra húmeda y la compactas mucho más. Pues, claro. Claro, es que aquí en España no tenemos este tipo de temperaturas, eh, o sea, no las tenemos. Las temperaturas y el tipo de invierno que requeriría un arado con volteo o justificaría un arado con volteo no existe aquí. Entonces son tierras húmedas, que claro, si encima volteas cuando está húmedo, entonces ya la has liado. Porque aquí lo que estás haciendo es romper esa estructura que estábamos viendo, aquí para el compañero Yauma, que no la ha visto, estábamos viendo la vida del suelo y la estructura que se crea de manera natural, que es la que alimenta la planta y la fertilidad. Pues si esto lo rompemos, lo que hacemos es que todos esos seres que estaban bajo tierra, en la oscuridad, sin aire, porque ese es su entorno, le damos la vuelta, lo ponemos al sol, al aire, tal, aquello muere, emitimos muchísimos gases metano, que son peores que el CO2 para el medio ambiente, y matamos toda esa estructura. Entonces es como que da tres pasos atrás el suelo. Entonces tenemos que eh, meterle algo para que pueda recuperarse, darnos una producción. También es importante decir que cuando se cambia, cuando se hace una transición hacia otra manera de hacer las cosas, si tú has estado aplicando químicos y de repente se los quitas a la tierra, esto es como quitarle a un drogadicto su dosis. Entonces, esa tierra va a sufrir, va a necesitar un tiempo de recuperación. De manera natural requeriría bastante tiempo, pero por suerte hay gente que está trabajando décadas en cómo eh, suplir o cómo apoyar ese proceso de recuperación de una manera muy rápida. Y Jairo Restrepo es una de esas personas que nos enseñan eso, cómo hacer la transición de lo químico a lo regenerativo sin que tengas que perder tu producción por el camino, que sería la manera natural de recuperar. Bien, entonces, la clave, la microbiología, porque eso nos da la salud de las plantas y una producción de calidad. Las tres M, recordemos, microbiología, que gracias a la materia orgánica que es el combustible, procesa los minerales y alimenta las plantas. Entonces, hemos hablado de suelo y de plantas. Y ahora vienen los herbívoros, que se han desarrollado en simbiosis con esas plantas durante muchísimos años, ¿no? todos hemos visto los documentales, que hay un gran rebaño, a veces de millones, incluso de cabezas de ganado, que avanzan por las praderas van ahí comiéndose todo y claro, imaginaos tanto animal tan grande, el impacto que tiene Comen, cagan, mean, cagan, pisan, o sea, aquello es brutal, ¿no? Dejan el espacio bien machacado. Nunca se quedan en el mismo sitio dos días, primero porque estarían comiendo sobre lo que han cagado y segundo porque hay unos depredadores que les van persiguiendo. Ellos tienen que avanzar. Su estrategia de supervivencia es juntitos y avanzando todo el tiempo. Entonces lo que hemos hecho es esos grandes herbívoros, sacarlos de ese, comportamiento, ponerlos en granjas, en el que vayamos el perímetro de la granja, pero ahí dentro mm. las soltamos a la buena de Dios. Eh, lo que dice uno de los compañeros, el tipo de ganadería de Cristóbal Colón, es decir, las suelto en primavera y voy a ver si las descubro en otoño. Pues eso es lo que, claro, permite que estos animales pierdan ese comportamiento de rebaño. Si os fijáis, las vacas hoy en día que están tratadas así, dejadas a la, luna de Dios, van paseando, van súper tranquilas, cada una lo suyo, tal, van comiendo, tal, no tienen ninguna preocupación, no hay depredador, no hay nada que les inquiete, pierden su comportamiento. Sin embargo, cuando están en situación salvaje, van juntitas y eso es por algo. Ese impacto que tienen los animales tan fuerte, cuando van juntitas y avanzando, en la naturaleza ese impacto es muy fuerte, pero esos animales no van a volver ahí hasta dentro de tres meses, seis meses, incluso un año, hasta la próxima temporada que toque pasar. Entonces ese impacto tan fuerte tiene ese tiempo para difuminarse en el espacio, es energía, es estiércol, es pisoteo, todo eso es energía y tiene entonces el tiempo para extenderse en ese espacio y contribuir a la fertilidad de ese suelo, a la vida del suelo. Cuando vuelvan esos animales, esa pradera estará regenerada. Sin embargo, cuando las tenemos como se suelen tener por aquí, pues esas plantitas, cada vez que intentan recuperarse, viene la vaca o la oveja, está ahí, se come la planta. Se la va comiendo, cada vez que intenta lanzar una hojita para recuperarse, el animal está ahí para comérselo. Entonces, tenemos un sobrepastoreo. Desaparecen especies, sobre todo las perennes, que son las más interesantes y las más nutritivas, desaparecen las primeras, porque las vacas van a por ellas sin descanso porque son, saben ellas que son las más nutritivas. Entonces nos encontramos con campos completamente eh, sobrepastados y entonces el ganado tiene esa mala fama, ¿no? Que sobrepasta y tal, y esto, Claro, porque está mal gestionado en ese sentido. Entonces, si volvemos a imitar los patrones estos de la naturaleza, podemos tener el efecto contrario, que se regeneren esas praderas. Este es un ejemplo bastante extremo de ese tipo de pastoreo compactado y moviéndose. Esto es un campo de maíz donde han cosechado ya el maíz y entonces en esta parcela de allá han estado los animales durante 20 minutos y las han pasado a este trocito de aquí otros 20 minutos y van a ir así 20 minutos o media hora en cada trozo. Están muy juntitas, van a hacer un impacto muy fuerte en ese tiempo y eso es lo que quiere el productor aquí. Quiere que le coman todo el resto que ha quedado el maíz, que se lo pisoteen bien para que quede el suelo cubierto de planta, materia orgánica, de planta muerta y de estiércol. Y que pasen al siguiente, a la siguiente parcela. Y lo va a dejar ahí descansar el tiempo suficiente para poder sembrar lo siguiente. Y ahí está el proceso de observación, de estudio, de ver cuáles son las plantas y los cultivos que van bien en mi tierra y eh, cuál es el momento en el cual meter el ganado. Se trata de volver a integrar los servicios animales. En lugar de hacerlo a base, a golpe de máquina y de combustible y de químico, hacerlo con los animales, que ellos hagan el trabajo. Y a veces la gente dice, bueno, pero es que yo no tengo tiempo, yo no puedo tener vacas, no puedo tener ovejas, tal. Pues lo hermoso es que no hace falta que sean tuyas que si tienes un vecino que tiene vacas y tú tienes cultivos, puedes llegar a un acuerdo en el cual tu vecino pase las vacas en el momento que tú necesitas que pasen, eso le va a dar un alimento gratuito al vecino, va a tener ese impacto en tu espacio y después se van. Entonces no tienes ni que cuidarlas ni que tenerlas, sino que vas a beneficiarte de su impacto en el momento que lo quieres y el vecino se va a beneficiar de que sus animales van a comer lo que tú les des en ese tiempo. Con lo cual es una situación de ganar-ganar para los dos. Es decir, no todo el mundo tiene que todo, sino que si sabemos quién tiene lo que yo necesito, puedo crear alianzas. Y entre vecinos eso es maravilloso. Ese es el tipo de reconstrucción de red que necesitamos para el futuro. Entonces, la idea es un pastoreo gestionado en el tiempo, sabiendo cuánto tiempo han de estar ahí y cuánto tiempo ha de pasar antes de que vuelvan ahí, que beneficia a las plantas y a la biología del suelo, además de los animales. Todo esto es eso, estudio y observación. Y por suerte hay mucha gente ya aplicando, con lo cual ya podemos aprender de ellos. Herbívoros y ahora aves. En la naturaleza también van juntas. ¿no? Todos hemos visto esos grandes animales con un pájaro posado encima, picoteándole la espalda. Está comiéndose los parásitos. Las aves tienen una función desparasitadora, entre otras cosas. Entonces, si pasamos aves detrás del ganado, resulta que tenemos varios beneficios. Eh, lo ideal es con vacas y es pasar las aves, los pollos o las gallinas tres días detrás. Porque tres días es el tiempo que tarda la larva de mosca en ponerse bien gorda, jugosa, para que pueda pasar el ave, buscar, escarbar, comerse esas larvas, tener una dieta de proteína muy rica, con lo cual vamos a tener que dar menos grano. Y además el pájaro añade un poquito de lo suyo, más variedad, y siguen. Entonces estamos pastoreando también las aves. Nos da una producción más sobre el mismo espacio. O sea que empezamos a diversificar producciones, además. Lo cual quiere decir que ya no dependemos de una sola cosa y del precio de esa cosa, sino que ya tenemos varias cosas. Tenemos plantas, tenemos herbívoros, tenemos aves. Este tema es algo muy interesante y además es algo que da mucha rentabilidad. O sea, la gente que lo está probando y gente que lleva décadas haciendo esto, como Joel Salatin, uno de nuestros maestros, él dice, la manera más rápida y fácil de ganar pasta es con las aves, es con los pollos en estos sistemas rotacionales. Te están dando un montón de servicios y encima te están dando dinero. Y realmente las cifras, hay un libro eh, sobre, exclusivamente sobre este tema de las gallinas que te explica cuánto puedes ganar con cifras y son cantidades que, en fin, toda la gente que está en paro, si tuvieran 2.000 metros, acceso a 2.000 metros de tierra, ya es suficiente para ganarse la vida muy dignamente con los pollos. Entonces estamos integrando otra vez elementos que en la naturaleza están juntos y que nosotros hemos separado para gestionar de manera convencional, dándonos un montón de problemas, porque al separar elementos que se complementan, tienes patologías, tienes eh, lagunas, necesidades que no se están cubriendo. Entonces se trata de volver a juntarlas y cubrir todas esas necesidades y una de ellas clave es el agua. Claro. Entonces, Gestionar el agua de forma óptima. Aquí, en este espacio, no sé muy bien, pero esto es un suelo desnudo, bien limpito, sin una hierba. Cuando aquí cae el agua, enseguida este suelo se impermeabiliza, ya no penetra más el agua y el agua en escorrentía se va hacia aquí y desaparece. Se lleva a tierra fértil y se va hasta el mar, donde sea. Este espacio está desértico, no se puede recuperar. Sin embargo, ese es el mismo espacio, es el mismo lugar, unos poquitos años después, tres, cuatro años después. ¿Cómo han hecho este cambio? Simplemente cambiando la manera de gestionar los animales. Nada más. No han sembrado nada, no han hecho nada, no han invertido nada. Más que coger los animales y en vez de dejarlos Cristóbal Colón por aquí, los han recogido y los han pastoreado, cada día moviéndolos, tal. Esto quiere decir que las plantas tienen la oportunidad de rotar y crecer. Y que cuando están en ese proceso de crecimiento no está la vaca para comérsela, sino que pueden crecer. Con lo cual, cuando vuelve a llover, hay vegetación y esa vegetación puede capturar el agua. Todos sabemos que si llueve en cualquier campo de estos y salimos unas horas después a pasear, con mucho sol, vas caminando y está seco. Y de hecho vas saliendo, crunch, crunch, crunch, ¿no? Pues ese crunch es la arcilla, la capa de arcilla que ha quedado en superficie, que se ha solidificado con el sol y que impermeabiliza completamente ese campo. Por eso hay que arar y voltear, porque si no el agua no entra. Sin embargo, si haces lo mismo en una pradera, caminas unas horas después de que haya llovido y sales con los zapatos mojados y, y los pantalones, porque como hay vegetación, el agua está pudiendo captarse, infiltrarse poco a poco a la tierra. Esto es lo que interesa. El mejor tractor es la raíz. La raíz de las plantas son las que pueden bajar y además en horizontal y en vertical. O sea, vertical y horizontal. Aran la tierra y crean suelo fértil. Aumentan el capital y además permiten eso sobretener el agua. Una parte muy importante del concepto básico es este de reducir los costes para aumentar los beneficios. No puede ser que un alimento sano sea mucho más caro. La realidad es que no es más caro producir alimento más sano. Lo que pasa es que el sistema actual en el que estamos, ecológico certificado, hace que el productor tenga que hacer una cantidad de papeleos impresionante y encima pagar. el problema del de, los ecológico es que muchas veces para los pueblos, por ejemplo, que has dicho que era muy rentable, es muy rentable si tienes, mm, si no tienes que comprar insumos fuera, si tienes que comprar un pienso ecológico, tienes, no rentable, al contrario. Entonces, los precios se incrementan mucho porque porque muchas hortalizas, ¿no? en huertos eh, pequeños, que, la gente quiere vivir de huerto, que pues, eh, no, hay, no suficientes. ¿no? Y después es todo, más, más caro. ¿no? creo que sea, que más caro. Sí, es más caro porque tienes más costes. Los costes son más caros. Lo que tú has de aplicar, como acabas de decir, tus piensos, tus productos que vas a echar son más caros. Como mínimo un 20% más caros. Que... Eso incrementa tu coste. El coste de producción es más elevado. Lombrices, estás en lombrices. Eso que tiene vacas. Compostas, metes lombrices que se reproducen a millones, todos los pollos. Yo ya solo los pollos. Pero, pero, pero, pero eso te voy a comprar un kilo, ¿eh? No, no, no. no, no, <laughs> no, no, no, no <laughs> yo no te voy a que sea un lombrices. Yo quiero decir que donde estás, no dices a los pollos, la cantidad de proteínas que lleva esto, de las gallinas las doy esto y ponen por el desesperado. Tienen una roja como los gallos. Bueno, hizo unos estudios sobre, sobre los los materia orgánica. Es fabuloso. Y, y el estiércol, pues, es se reproduce Es pura. Pues los pollos y Bueno, en fin, hay tantas cosas. Seguimos, seguimos. Eh, bueno, pues, pues eso, la idea es reducir esos costes, reducirlos para que aumente tu beneficio. como decíamos antes, te impulsan a producir cada vez más, pero eso incrementa tus costes y al final tus costes, o sea, tu beneficio es la diferencia entre lo que te cuesta producir algo y a lo que lo vendes. Entonces, si lo que te cuesta producir está aumentando todo el rato también, pues da igual cuánto aumentes la producción, es que tu beneficio sigue siendo mínimo, cuando no es negativo. O sea, hoy en día la gran mayoría de los agricultores con los que hablamos por el camino, profesionales, nos dicen que sobreviven gracias a la subvención. Que si no hubiera subvención, estaríamos hablando de una crisis brutal, ¿no? Entonces, esto no puede ser que estemos dependiendo de eso, porque eso se va a acabar. O sea, esto, darle a alucina con Europa, dice, es que no estáis viendo lo que, lo que viene, porque no vais a tener subvenciones de aquí a nada. Entonces, eh, ya os podéis poner las pilas, porque es que no va a durar esto. Con lo cual hay que, es necesario, por rentabilidad y por supervivencia, eh, reducir esos costes. Y eso es una de las partes más interesantes de la agricultura regenerativa, que permite eso. Lo que ha hecho la agricultura industrial, es eh, coger vacas de cerdo, por ejemplo, de tardelas, de grandes corporaciones alimentarias, Y, el, agricultor acaba siendo un peón, de, un trabajador, pero sin contratos y nada, ¿no? Es un Sí, pues esclavo, realmente es un esclavo de ese sistema. Se habla de que en la Edad Media había esclavos y se pues ahora... esto está pasando en la, ganadería y ahora está entrando en la agricultura normal, corriente Sí. entonces hemos de volver a esa soberanía, ¿verdad? A la soberanía del agricultor ganadero sobre su producción y a la soberanía local, alimentaria, o sea, estimulando esa economía local, esos vínculos, ¿verdad? Esta es una de las partes muy esenciales de este trabajo. Y finalmente, y la más importante, es la familia agrícola y ganadera. El bienestar y la calidad de vida de esa familia. No puede ser que sean esclavos y que sean la gente peor considerada prácticamente de la sociedad, cuando nos están alimentando a todos. ¿no? Entonces, el bienestar y los sueños de esa familia, ¿a dónde quieren ir? ¿Qué es lo que les va a hacer felices? Esta es la base sobre la cual se diseña el sistema de la agricultura regenerativa. Entonces, realmente se convierte en una agricultura humana, a escala humana. Además, eh, todo el conocimiento que, se está desarrollando en este campo eh, tiene una filosofía de código abierto, es decir, libre, no tiene copyrights ni patentes, esto es para difundir. Todos los vídeos que están online os invitamos por favor a difundirlos, toda la información está para que la compartamos. ¿vale? O sea que eso también es un punto muy importante y también es una agricultura media no certificada, o sea, no hay un certificado, un sello de agricultura regenerativa, ni orgánica, ni tal, porque se basa en las relaciones, se basa en la confianza con el productor o con la persona que para ti es de confianza y esa persona sí sabe lo que está haciendo el productor. Entonces, realmente se enfatiza mucho esa relación productor-consumidor. El crear un sello es algo que está siempre a debate, pues sí, pues no. En realidad, eh, hay mucha gente y nuestros profesores principales de agricultura objetiva opinan que para nada, que no hay que hacer eso, que sería entrar como en el ecológico certificado, es de repente hacerse policías unos a otros, eh, tener que, entrar en toda una serie de costes. Bueno, esto es algo a debate, pero básicamente se enfatiza la relación directa, una relación de confianza. Bien, entonces esas son, digamos, las máximas, los conceptos básicos de la agricultura regenerativa. Ahora, si os parece bien, pasamos a la caja de herramientas. ¿Cómo esto se lleva a la realidad? parece bien? <coughs> Muy bien. Pues una de ellas es la línea clave. La línea clave consiste en un diseño inteligente de espacios para maximizar la captura y la distribución homogénea del agua en ese espacio, que no dependa de bombas y de, y de combustible, para que el agua esté donde tú quieres que esté. Este espía Yeomans, que fue el hombre australiano que desarrolló esto, que de repente era geólogo de minas y tuvo un momento eureka en el que entendió el paisaje y se dio cuenta que son patrones que se repiten desde lo más pequeño, en nuestras propias manos, hasta lo más grande, una gran sierra de montaña, los patrones son los mismos. Y es que hay un punto clave en el paisaje que es el que recoge el máximo de agua. El área de captación del agua de lluvia se llega a ese punto clave. Y si conocemos esos puntos clave, podemos diseñar los espacios de manera que, por ejemplo, aquí, esto se ve claramente que es la vaguada, Y que normalmente cuando llueve el agua va a caer por estas pendientes y se va a ir por aquí. Aquí tendremos una situación de encharcamiento, incluso inundación, y aquí en la cresta estará seco, ¿no? tendremos sequía. Aquí lo mismo, otra vaguada ahí. Entonces, lo que se hace aquí es buscar esa línea clave en el paisaje y a partir de ahí hacer líneas en paralelo a esa línea clave. Esto lo que hace, esto está visto desde el aire, esto son filas de árboles. Cada una de estas filas tiene toda una serie de árboles de diferentes alturas, son barreras, ¿no? contra el viento y tal, y también productivas, y entre medio está cultivado en la cosecha, con maquinaria y todo. son bancales esto? O... No, es una pendiente en la que hay filas de árboles cada X espacio pensado para poder pasar la máquina y tener una producción ahí de granos. Si, si a Australia, nuestros abuelos hicieron en las laderas, hicieron todos los bancales, hicieron eh, campos pequeños, mm, totalmente llanos, para que recogieran al máximo la, lluvia. Lo que pasa con los factores grandes, vinieron las máquinas y nos lo llevamos todo, ¿no? fuera, la sola pendiente, cuando llueve todo su bajo Claro, aquí lo interesante de este sistema es que las líneas a nivel, ya sabéis que son una línea que une todos los puntos que están al mismo nivel sobre el mar. Pues en línea clara se trabaja líneas a desnivel, muy ligero desnivel, 1,400 Para 400 metros bajo un metro. O sea, es una pendiente muy ligera pero es suficiente para que el agua se desplace cuando hay agua. Entonces, exacto, lentamente, sin causar erosión. Entonces, estas líneas están en esa pendiente, de 1 a 400. Y esto está en la vaguada, pero este punto está más elevado por encima del nivel del mar que este. Con lo cual, al caer el agua, va a penetrar en estos surcos y va a ir hacia la cresta por gravedad lo cual es muy hermoso porque dice que no tienes que bombear agua ni qué hacer, ¿no? Además, en el espacio se colocan las balsas de agua en esos puntos clave para que recojas el máximo de agua y se riega a partir de ahí por, eh, de diferentes maneras. Se puede hacer la instalación de esa balsa ya con las tuberías de riego para que riegue por peso o para que riegue a manta o depende de cuál sea tu sistema. ¿no? Esto es muy interesante porque un buen diseño en línea clave te permite ahorrarte pues muchísimo en agua y en maquinaria ya para toda la vida. Tu paisaje se convierte en un paisaje que captura agua y lo distribuye como tú quieras que se distribuya. Es muy interesante. Además, Yeomans eh, desarrolló el arado Yeomans. Este es un arado que no voltea, que descompacta. Entonces, aquí se ve unos cortes, ¿verdad? Esto lleva una cuchilla que baja y que tiene como un, un muñón. Abajo tiene un, una especie de usolador, pero prefieren no llamarlo subsolador porque no es exactamente así. Es un descompactador, en realidad. No, la bota, la bota, amb els cavalls són 45 Por 40, 45 és lo que té es que está chiquita, y aquí es pla, màxim d'un Sí. Vale? Y llavors, tarda, llavors que fa? Mm, mm, Yo, os el sí. Ram para 7 o 10 anys hi una, una, que feia uns arreies així que era precisament per això, per descompactar les Pero hay que, hay que tener cuidado porque No, pero no, es Sí, no es eso, porque sí, es diferente. Porque lo que se trata aquí es de causar el mínimo impacto. O sea, mínimo movimiento de tierras, pero que te descompacte por debajo, mira, vais a ver. Este es el patrón de cómo se pasa. Esto se hace en época en la que acaba de llover, de manera que se está activando la tierra, empieza a surgir lo verdecito, pero todavía está debajo bien, seco. Se hace así para que no tengas terrones. ¿Eh? Está un poquito húmedo, entonces es un poco como mantequilla la superficie. ¿sí? Entonces se ve dónde están las raíces, hasta dónde llegan, y se pasa de manera que rompa la compactación por debajo de ese nivel de raíz no corta las raíces que hay, sino que va por debajo de eso. ¿Vale? Y entonces, como tiene esta forma, y además lo hemos hecho en esa pendiente, es decir, contra la pendiente y en esa ligera inclinación, lo que sucede es que cuando llueve, el agua penetra en estos surcos que están a más o menos 70 centímetros, un metro de distancia, para que no se produzcan corrimientos de mm. tierra tampoco. Entonces el agua entra y ahí le da la oportunidad a las semillas que están ahí ya de brotar. El siguiente año, la siguiente pasada, lo pasarías por debajo de ese nivel de raíz que ya tenemos. La tercera pasada sería por debajo, más aún. Y dicen los que aplican esto que no hace falta pasarlo más veces, que ya está, porque ya tienes aquí el arado natural, ya tienes la raíz. Entonces, este es el objetivo, fomentar la raíz. Además, este arado en los últimos años se ha perfeccionado mucho y se sigue trabajando con ello para que en esa misma pasada te puede aplicar la semilla, incluso el plantón y el abono que le pongas. De manera que en una sola pasada descompactas siembras y abonas. Es, un tipo de siembra directa, exacto, sí. Siembra sin volteo. La palabra siembra directa se ha asociado mucho, que son muy listas en la industria, al transgénico, químico y todo el paquete. Pero la idea siembra directa significa sembrar sin voltear. Entonces sí, en ese sentido es una forma de Es la leche y tenéis la suerte de que en España hay solo dos de estos arados y uno de ellos está aquí en Cataluña, en el museo, justamente. Está en la finca de Richard Way, un americano que tiene permacultura ¿En ¿Quién? Richard Way, es ah, un americano. Permacultura Monsanto. No Monsanto, ¿eh? Monsanto. Ah, Monsant. <laughs> por eso de que está en Mosén. Mm. No, está en Está en en de Tarragona. En el Priorat. el está. No está aquí, no está aquí mismo. Está... Está en otro lado, ¿no? Está, más abajo. Está más abajo, sí. Ah. Pues ahí él tiene una máquina de estas y está aplicándolo y tal, y él está, o sea, la pone a disposición. Es una máquina que precisamente como no la tienes que usar muchas veces, pues no interesa comprarla. Cuesta para los aperos agrícolas no es caro esto, cuesta entre 6 y 8 mil euros el que te la pongan aquí, en España, que llegue hasta aquí. Entonces no es caro, pero tampoco interesa toda una máquina que uses tres veces, ¿no? Entonces lo interesante es comprar una regional, ¿no? O sea, que va a aprovechar la que hay en tu región para, para usarla todos, ¿no? No siempre se puede aplicar, además. O sea, realmente todas estas herramientas son una caja de herramientas que en cada situación habrá que ver cuáles son interesantes, aplicables lógicas, ¿no? O sea, no se trata como la industria de vamos a hacer, no. Hay que analizar muy bien. Incluso el mismo terreno, en manos de dos personas distintas, se va a gestionar de manera diferente. Porque como decíamos, la base es el productor, su familia, sus deseos, su tiempo, ¿no? Lo que quiere hacer con su vida. Entonces, como cada persona muy diferentes, la gestión de ese espacio va a ser diferente según el propietario. Entonces hay que ver en qué casos esto es aplicable. Los que es aplicable es la leche. Hay unas experiencias ya a nivel ibérico muy interesantes. Manejo holístico es otra de las herramientas. Esta tiene que ver con ganado. Eh, este es Alan Seibory, un señor ya muy mayor, eh, sudafricano, que es el que, ha, digamos, desarrolló el manejo holístico. Eh, os pongo esto aquí porque en TED.com, que es una página web donde hay muchísimas conferencias muy interesantes, eh, hay una conferencia de él que han visto millones de personas, hay 5 millones o así de gente, es un montón, y que en él explica él cómo el ganado para él es la herramienta para salvar el planeta. Así de radical. TED.com. Las conferencias ahí son todas de máximo 20 minutos. O sea, es la, el tema en TED.com es muy interesante porque en poco tiempo te cuentan mucho cosas. Además, eso es. Esta está con ¿Eh? Esto está bajo vuestro, los subtítulos en castellano. Sí, está, pero... está trabajo vuestro. No, no, no, eso lo han hecho ellos, TED, los de TED. Gracias. Sí, hay muchas cosas que sí que hemos subtitulado. Mónica, de hecho, subtitula cosas buenísimas, y... pero este no. Eh, de hecho, hay algún error de traducción en este, ¿eh? <laughs> no, pero está bastante bien. Eh, y este hombre, pues lo que él vio es toda esta idea de imitar a los rebaños salvajes, básicamente. Y eso, ¿cómo se podía hacer en la práctica? ¿Cómo se hace la práctica? Pues con pastores eléctricos. Aquí no se ve muy bien, pero de hecho no se ve, pero aquí hay un hilo que mantiene a esas vacas ahí. Este señor de aquí hay muchísima inventiva ahora con el tema de pastores eléctricos. Este señor ha desarrollado un, aro muy grande que le permite moverlo muy fácilmente el pastor. Lo rueda y ya lo mueve. Entonces, hay tecnología muchísima en este aspecto y es un área de investigación y de, y de y de eh, posible creación de empresa, ¿vale? La venta de este tipo de productos, de este tipo de materiales, ¿no? Hay, mucho hay mucho. ¿Eh? Hay, te tiempo que hay mucho. Sí, ¿verdad? aquí, aquí este Sí, sí, Lo que tengo visto es el, libro de... No, eso, eso está. Eso está. Eso está. Eso es Eso No, pero tú, no, no, esta máquina por... Pues, que está ahí, ¿eh? Bueno, tampoco, tampoco no, vive aquí. No, lo he visto, he visto en vídeos a veces que el tipo de, de pastor eléctrico que es como una valla, ¿no? Sí, no, también hay, también hay. Eso también, sí, hay, sí. Hay aquí. Todo eso para ovejas, cabras, conejos... Gallinas, para todo. La gente que lo está aplicando y está encontrándolo aquí ya en material. Eh, hay, hay, unos que se el zabal. Quizás solares que... Dos casas comerciales, Isbeth, Inchbet y, y que venden proyectos de este Son unos de barba y otros son de por aquí. También hay unos que hacen el Zabal, se llama, que hace los eh, alimentadores para, para el sistema, es un sistema más casero, pero también es más barato y está muy bien. Entonces hay todo tipo de desarrollos en este aspecto y luego en Australia y Nueva Zelanda no te digo, ellos ya unas virguerías de carajo. Pero bueno, eh, la idea es que este tipo de barrera sirve para agrupar los animales y avanzarlos de la manera que nosotros queremos que avancen en beneficio del pasto y del suelo. A veces cuando quieren También, ¿no? Sí. sí. Hay que, es un entrenamiento, ¿verdad? bueno, a veces tiene que ser muy no, y está. Si no tiene comida, ya es pasa. Claro, sí. hay que tener mucha atención con esto. Es un problema también, no solo que tener siempre a disposición. Exacto, sí. Hay que hacer un buen diseño de tu espacio para que con el mínimo esfuerzo por tu parte ...puedes mover los animales, tenerlos bien atendidos, que tengan el agua, todo esto es ese trabajo previo ¿no? de diseño que hay que hacer, pero eh, que, es muy interesante. O sea, si te gusta el tema, si te gusta el campo y te gustan tus animales, esto es un área fascinante ¿no? que explorar. <clears throat> claro, eso significa que este ganado, pastoreado de esta manera sobre praderas, está recibiendo pasto diverso y fresco cada día, además haciendo ejercicio al aire libre y volviendo a su efecto rebaño, a su comportamiento natural, lo cual hace que sean animales felices, carne más sana. Y una cosa importante, no son tan selectivos que comen todo. Si dejas personas solos, siempre cogen lo, mejor, ¿no? Cuando están así, mm, normalmente comen casi todo. Y otra cosa muy importante para ganada es que es un control básico para parásitos. Si tú tienes las vacas siempre sueltas, ainda un ciclo de pastes non, non se rompe nunca, non? en cambio así, cada mucho tiempo en volver. Es... Exacto, se pasa el ciclo. Tienes todos los problemas de pastos, tienes una, de ganado suelto, tienes todos los problemas de pastos del mundo. ¿no? Si puedes hacer un control mucho más... Se, se, rompes todos los ciclos y, y te, te, te alivias muchos problemas. Claro, te alivias problemas y gastos también, ¿verdad? ya sabemos, hay que tratarlos también. Además, esta carne alimentada sobre pasto es mucho más sana. Eh, hay estudios ya de todo tipo que, muestran con datos que esa carne tiene unos tipos de aceites de omega 3 y etcétera que son mucho más saludables que la carne alimentada sobre grano. Porque resulta que se alimenta a, estos, a los herbívoros, las vacas, con grano, con pienso, y resulta que no es eso lo que comen eh, se habla de los pedos de las vacas, que si genera mucho problema y tal cual. Pues resulta que los animales alimentados con pienso pasan toda su vida con indigestión, porque no están hechas para comer eso. Están hechas para comer hierba. Y entonces, como se les quita la hierba y se les pone otra cosa, están todo el día mal. Y eso es lo que nos comemos, animales tóxicos, porque eh, les estamos haciendo toxicidad al sin embargo, cuando recuperan sus hábitos, su alimentación normal es una carne mucho más sana. Y esto ya es Cambiar pH de los modo y eso hace que, sobre todo los, omega 3, aparte de muchas cosas, sean mucho más favorables con el, pasto. Y de hecho, eh, nos cuentan las personas que están haciendo carne sobre pasto, es que sus principales clientes, sobre todo en Estados Unidos, esto es una revolución, son la gente fisioculturista la gente que quiere que su cuerpo esté en óptimo estado, pues esa gente que sabe que tiene que tomar tanto omega 3 a la semana y tanto esto, saben que la carne de pasto es lo que les va a dar eso. O sea que la gente que más pendiente está de su salud ya lo tiene claro. Con lo cual los demás. Ahora anuncian por televisión las pastillas de omega 3, ¿no? Claro, si te lo puedes comer ya la carne. Un poco más vegano ni mío, ¿no? Lo que yo veo una cosa, esto se puede hacer si limitas la cantidad de ganado a la tierra que dispones. Ah, sí. Porque yo veo que la mayoría de granjas, o sea, tienen 10 veces más ganado que lo que podrían pastorear ¿eh? claro. Pero lo interesante es que pastoreándolo así se aumenta, se aumentando la carga de tu espacio, porque vas aumentando la fertilidad del suelo, de la pradera, la diversidad y poco a poco puedes aumentar. nosotros, estamos, en el reino de la agricultura superindustrial, ¿eh? Bueno, yo no me he nunca a, la ganadería, pero lo que veo es que muchos se quejan de que si no tienen como mínimo 60 vacas o así, no, les es rentable Claro, dentro de ese sistema. dentro de ese sistema no es rentable, pero en un sistema diferente en el que estás reduciendo gastos, estás vendiendo local, estás haciendo todo otro. te estás desconectando de la industria, que es la que te roba. Te estás desconectando de eso, entonces ya eh, empiezas a jugar otra partida. En, nuestra comarca también sería, si, si, mucha gente se desconecta, este, había un problema muy, mucho más grande, eh, el problema de, de crecer todos los residuos de la industria, de ganadera. Mm, os pulines, todo eso, que, que es, es, la base de la fecundidad de los marcadores, ¿no? Pulín, pulín, pulín, y maíz, sordo, sordo y... Y ahí donde dicen, bueno, si tú a, ah, arrancas un bosque, metes pulín, a ti sale todo el maíz del mundo, ¿no? Particularmente en casa teníamos más vacas que terreno podíamos alimentar y el problema es que después no produces suficiente para alimentar al ganador y tienes que salir a comprar y después lo que ganas más de leche con lo que compras no te compensa, porque el dinero se va a comprar piensos y comprar cosas, comida. Si no eres autosuficiente no puedes tener. Tienes que ponerte al límite de lo que tienes en el terreno. ¿Quieres tener más ganado? Tienes que comprar comida. Y después ya... Por ejemplo, uno de los ganaderos que se ha conectado con la red y que de, la red de Ari, que es una persona maravillosa, estos días hemos estado con él, se llama Antonio Carral, está en Galicia, y es el único y primer productor de España que vende leche cruda, comercialmente. Legalmente, nos creemos que no es legal vender leche cruda y sí lo es. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien. Con una puntualización, Ana, que sí se puede vender cruda si pones en la etiqueta, o si existen otros productores que venden cruda y ponen hervir antes de consumir. Eso hay muchos que hacen. Sí. En el País Vasco sí que lo hacen. Pero él esta leche es para beberla sin hervirla. Eso es, tal cual. Y él tiene, que tiene 30, ¿no? 35 vacas, 40, y da empleo a otras personas, aparte de su familia. Y se acaban de ir él y su mujer de crucero. Hacen un crucero al año y dice, como nos siga así de bien, vamos a hacer dos. O que le renta, le renta. Y no tiene que tener más de 40 Y aquí el mío que vende la leche a, a dato tiene 500 vacas. No trabajan más, me parece que 4 o 5 personas. Y seguro que va así. Van. ¿Y con los tractores? Sí, bueno, con los tractores corren como si fueran bólidos. Claro, este señor Don Antonio Carral lo que le ha hecho es reducir su cabaña hasta el tamaño que él puede manejar bien y que le da las ventas que necesita. Y no quiere crecer más. ¿Qué? Sí. Precisamente. vende su producto. ¿Eh? Él vende su producto. Él vende su producto, sí, sí. Ah, bueno, pero ha tardado siete años en llegar a ese punto. ¿eh? Nos contaba que estuvo, no sé, tres años o algo así, se compró el camión refrigerador. Además, dice, ese fue el único error que cometió, que hizo caso al técnico, al departamento técnico, que le dijo, hay una subvención para comprarse el camión refrigerador y se metió en eso, claro, te pagan una parte, la otra parte es deuda, ¿no? Entonces dice, me cago en la mar, ahí me pillaron. Cometí el error de hacerles caso, me pillaron por el tema del camión, pero bueno, ya aprendió la lección. Pero con ese camión refrigerado se pasó tres años yendo desde su finca en el campo hasta Santiago, que está a 30, 40 kilómetros, para llevar 6 litros de leche por semana. <laughs> Eso Ida y vuelta por sus 6 litros y a veces se volvía con tres. Pues eso es lo que él tuvo que hacer para ir a dar a conocer su producto, que poco a poco, que poco a poco. Entonces, es un trabajo importante el de dar a conocer tu producto. O sea, no sale así, pero lo bueno es que como hay gente pionera como él, que ya lo están haciendo, pues a rebufo de esta gente hay mucho, mucho campo, porque él ya, no da basto ¿eh? con los clientes, ya no quiere más, porque que ya no puede servirlos. Entonces, gente que se anime a hacerlo así o a hacer otras cosas diferentes ya puede ir a rebufo de los primeros. Ahora estamos todavía en la fase que los pioneros, a los que hay que impulsar, hay que apoyar para que ellos abran camino a los demás. Pero recomienda que la leche se consuma sin hervirla. Sí. Sí. No ellos tienen un control diario hacen unas pruebas todos los días a la leche y cualquier partida que tenga cualquier duda de libertad, hay genes tan sobre pasto se ven todas las cosas no funcionan. Cuando le das más de cuatro energía, las somáticas empiezan a subir. Ya no va a Yo Se da más de eso, le da menos. Esto es muy interesante porque ya mucho que A partir de cuatro kilos al día ya eh, hay como una especie de o... A partir de cuatro kilos al día de grano mm, para las vacas ya no se puede hacer esto de tener la leche y no hervirla. Por, el contenido, ¿verdad? Porque las células somáticas estas que son pues, unas bacterias que hay en los se las células son como infección. Sí, pero no es magnitud todavía, pero bueno, ya se ve que van a subir y hay una regulación a nivel europeo muy estricta en este sentido para esta leche. Tienen que tener un conteo de bacterias ínfimo, pues nada. la, bacteria es la limpieza, las células somáticas es la infección. Claro, ahí lo que él, eh, su tipo de manejo y la alimentación que les da sobre pasto solo es lo que permite que pueda hacer esto, si no, Y ese tamaño de explotación también es la óptima para él. Trabaja él, trabaja su familia, trabajan tres personas y no, necesitan crecer más. Y esto nos lleva de vuelta a una de las claves del manejo holístico, que es la calidad de vida de las familias. Que no hay que ser muy grande, hay que tener la finca de tamaño adecuado. Y la producción de leche por vaca. ¿Tú te acuerdas cuántos litros? ¿Que era 20? Creo que sobre 20, si era bastante menos que, que 30 es lo, industrial, digamos. <clears throat> No, pero, bueno, yo una temporada corta fui a hacer un control de lo que daban las vacas frisonas. Por eso lo tenía que notar cada medida lo que sacaban y llegaban algunas a 45 euros. Se puede, sí, 20, 20 se puede llegar a 60, pero ¿sabes qué pasa? Les, no les inyectaban algo a que decía que había para resultar a la leche que no sé lo que era Es que eso, una de las cosas que nos dicen los maestros es, es mucho más caro eh, los últimos 5 litros de leche que los primeros 5. Claro, la vaca cómodamente produce 20, vale. Tú la fuerzas y te produce 30, la fuerzas más y te produce 45, pero esos últimos 15 litros son mucho más caros que los primeros 15. Entonces, pues mejor que la vaca produzca lo que está bien, cómoda, y tiene una buena vida produciendo, y además las vacas viven muchos años. Sin embargo, las vacas forzadas viven muy poco, 6, 7 años y... Entonces, todo esto Tampoco es tan simple. para, como que sean productivas, tienen que hacer un despunte, tienen que hacer una gestión muy, muy, muy exacta del forraje. ¿eh? No, no, no es, mm, sí, y, y, no solo cambiar el hilo, ¿eh? Ah, no, y puede, puede hacer pues, dos, dos despuntes, una por la mañana y por la tarde, tiene otro rebaño de... de... Es toda esta gestión tan detallada, ¿eh? Mm. ha ido aprendiendo un poco. Sí. Ah, sobre la marcha, ¿verdad? Él ahora está aprendiendo también mucho más ¿no? de todo esto y va a poder hacer una observación. Y... Más viendo y se va viendo, eso es es mucho, o sea, tú lo sabes, que cuanto más miras, más te das cuenta de lo que yo puedo pues aprender. Cuanto, cuanto, más, cuanto más miras atrás, ¿no? Lo, que hacían nuestros abuelos y, Eso es lo que hace Antonio, y, pensar cómo ah, estuvo con el día y creo que está en la base de, de, de la ¿no? Que hacían nuestros abuelos sin dejarse mm, transformar mucho, ¿no? Sí. Y, ver qué podemos aprovechar y qué podemos tolerancia. Y aplicar un montón la tecnología apropiada. Las cosas que dice Joel Salatin es que los mayores inventos después de la rueda es el tubo. El tubo, la tubería, porque <laughs> si no estaremos llevando las, el agua a cubos ¿no? a los sitios. Y entonces la tubería ha cambiado la vida, de, cambiado la situación completamente en el campo. Tecnología apropiada. No, es también tenemos que tener una mente muy abierta a, los recursos que hay globales, ¿no? sé bueno, no sacaremos nada si, estamos trabajando muy bien un rebaño de vacas en el campo y tenemos el, bosque al lado descuidado, pues ¿no? El bosque al lado es una fuente de riqueza también, ¿no? Y que tenemos que, aprovechar esa desde la trofa que a hace un poco ahí fuera hasta mil cosas, de frutos de la madera, pero tienes una buena gestión, Y estamos en un bosque mediterráneo que si no hay, si, los bosques no están un poco trabajados, antes en verano, ¿no? y es necesario también en la ganadería para, cuidar estos bosques. Y es todo, un conjunto de cosas que tenemos que, que trabajarlas todas juntas, no solo. Mm. Gestión, gestión. Gestión como. gestión. Mm. Y de verlo como un todo, ¿no? Como manejo holístico es eso, holístico porque es todo, hay un montón de elementos y hay que gestionarlo. Y en ese sentido, una de las partes muy importantes de un buen plan de manejo holístico es un plan financiero, que sepan las cuentas de las cosas, que muchos productores les preguntan, bueno, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto te cuestan las cosas? la gente no lo sabe. La gente decimos vivimos. Sí, <laughs> al final de mes pago la factura. Pero también trabajo y yo hago ganas extras no sé dónde y además alquilo la maquinaria y tal, pero al final de mes llegamos. Joder, pues igual estás haciendo una producción que te está costando y no te estás dando cuenta. No, de que si aplicamos las bases de, la economía al sistema agrario, todos, todos habíamos cerrado. No, no ningún, país. si contamos el valor de encima cualquier exportación y, hacemos un valor empresarial allí, no, no queda ninguno. Lo interesante es que sí, que tengas la nómina. Y eso se hace planificando. Esto los profes nos lo dicen muy claramente. Hay que planificar las cosas, no suceden. Hay que planificarlas. Y el plan de pastoreo es otra de las partes importantes no se hace, como decías tú, no es tan sencillo, las meto, no. hay que planificarlo, hay que observar, hay que ver cuál fue el resultado, hay que afinar, mejorar para el próximo año, ¿no? esto es un trabajo de observación y de cálculo. Y entonces la diferencia es bien clara entre un espacio manejado convencionalmente con poca planta, poca cobertura, muy simplificado el sistema y poca raíz, está emitiendo gases de efecto invernadero cada vez que algo más Sin embargo, un espacio manejado holísticamente con mucha variedad de plantas, suelo cubierto, raíces profundas, no aradas, y, metiendo los servicios animales en el sistema, de repente está haciendo lo contrario. Está capturando CO2, convirtiéndolo en vida en el suelo. Y así eh, podemos llegar a explotaciones que sean económicamente viables, además de regenerativas desde el punto de vista ecológico y social. Aquí un par de fotos de antes y después. ...está... entre estas dos fotos hay un par de años de diferencia, entonces son cuatro años. Entonces ahí se ve claramente, aquí lo único que se ha hecho es cambiar el manejo del ganado, no hay más. Y en esta también, esto es el mismo sitio, el mismo día, a ambos lados de la valla. Entonces ahí se está haciendo un manejo ...de ganado con los vaqueros, que mueven los animales, y aquí Cristóbal Colón. Las vacas ahí, comiéndose todo, entonces aquello no se puede regenerar nunca. O sea que solo con ese cambio de manejo el impacto es enorme. Y si no se va a hacer un cambio de manejo, casi no merece la pena ni molestarse. Hay que cambiar el manejo primero de los animales. Pero si que te van a forzar a ellos, ¿no? ¿Qué? Que los animales son más sabios que tú te van a forzar a hacer un cambio de manejo. Mm. Te van a forzar porque van a haber animales no, poco sanos, con, muchos parásitos. Mm. Sí, si observas ellos te lo dicen. Y otra de las herramientas es de la mano de Joel Salatin, el sistema Polyface. Este es Joel Salatin, que se define como granjero cristiano, libertario, ecologista, capitalista y lunático. Este es un, tío espectacular. Eh, estuvo en España el año pasado por primera vez, a ver si lo consigo mostrar otra vez. Eh, él está revolucionando el sistema agroganadero en Estados Unidos. Tiene un montón de libros que estamos empezando a trabajar para traducirlos al español. Ha salido en diversas películas y ha sido nombrado como el mejor agricultor del mundo por la revista Time. Esto es por sus resultados económicos, por su rentabilidad. Y él en lo que se ha especializado es en hacer esa producción de múltiples producciones animales sobre el mismo espacio de pradera. En su finca tiene unas 185 hectáreas, de los cuales unas 80 son bosque. Entonces, sobre lo que le queda, él tiene su producción en el que trabajan cuatro generaciones de su familia y tiene, hay 10 personas ahí que no son sus empleadas, sino que son sus socios. Él no contrata gente. También cambia, o sea, él varía muchísimo las cosas a todos los niveles en su producción. Y una de ellas es esa, que no contrata gente. Lo que hace es, tiene unos programas de aprendizaje en el que la gente puede ir y estar unos meses aprendiendo. Y de ahí, los que ya es, entrar ahí ya es muy difícil, o sea, es más difícil ir a la granja de George Salatin que entrar en Harvard. Eh, y una vez que la gente está ahí unos meses, ya se van conociendo, ya se van viendo, y a los que, con los que más sintonía tiene, los que se llevan bien y que son gente muy pilas, les propone, bueno, si te quieres quedar, hazme un plan, propone un plan económico. ¿Tú qué harías aquí? Yo te pongo a disposición toda la finca y todo lo que hay aquí, incluido la serrería, tienen que lo gestionan para tener madera, para hacer cosas, una servilleta Entonces, una tienda. Entonces, ¿tú qué quieres producir? Pues hay gente que produce jabones, otros que de repente dicen, pues yo quiero hacer huevos de pato, otro que dice, pues yo queso de leche cruda, ¿no? Entonces, estas personas jóvenes así no tienen que tener el dinero ellos para invertir en comprarse una finca, sino que pueden empezar su andadura en la finca de Joel con todo ahí y llegan a un acuerdo económico de porcentajes. Tú haces tu producción en esta finca, la cuidas tú, con todo nuestro apoyo, y lo que salga hay un porcentaje para ti y un porcentaje para mí. Entonces todo el mundo gana. Y si tú lo haces mal, lo gestionas mal, pierdes, y pierdo yo, pero también pierdes tú. No eres un empleado que está esperando a fin de mes a cobrar, sino que tú mismo estás generándote tu ingreso. Mm. Y eso hace que varias de estas personas con pocos años, 3, 4 años, ya tengan un dinerito honrado, se puedan ir a alquilar su finca, su granja, a menudo muchos de ellos se quedan cerca y se están conectando, de manera que son una red de granjas que producen cosas diferentes. Es un sistema buenísimo. También quiere decir que cuando alguien se va, la granja no sufre, se va una de, los, de las producciones, que igual otra persona coge y la retoma en un tiempo, pero no sufre la granja en sí, ¿no? porque alguien se haya marchado. Entonces aquí vemos que él eh, ha, perfeccionado muchísimo este sistema de pasar las vacas primero, una pradera estupenda que ha regenerado él, porque hace 50 años cuando él y su padre compraron esto, su padre, esto era, o sea, un mar de rocas. Esto era todo piedra. Y han conseguido con 50 años de buen manejo unas praderas profundas e increíblemente fértiles y diversas. ¿no? O sea, esto no pasa en dos días, pero pasa con bastante rapidez, teniendo en cuenta los ciclos de la naturaleza. Y después de las vacas vienen eh, los pollos, en este caso los pollos de carne. Aquí en cada una de estas hay 100 pollos. O sea, esto es una producción industrial, esto es un tamaño importante. Y vemos que aquí esto está machacado. O sea, han pasado las vacas, han pasado los pollos, lo han dejado hecho polvo. Pero aquí ya empieza el verde, empieza aquello a regenerarse y por aquí no van a volver a pasar ningún animal hasta que eso esté preparado, hasta que realmente se haya regenerado. Así que muy inspirador este señor, además por eso, por toda su manera diferente de enfocar el empleo, el marketing, la venta directa, eh, además está retando la legislación, o sea que él sabe que las cosas que está haciendo son alegales, entonces busca la manera de que lo sean, de que sean legales, y se ha creado un sistema de apoyo legal para productores, para que ellos tengan que, no tengan que ocuparse de, hablar de cosas legales, que lo hagan los Con Cultivo de cereal en praderas es algo que se está... Hola, Eh, es algo que se está empezando a experimentar aquí, en Iberia, en Australia esto lo hacen ya muchos, porque allí tienen un clima un poco diferente, sí que es parecido aquí, pero tienen lluvia de verano. Entonces tienen como una doble lluvia que les permite tener un doble cultivo, que Aquí hay gente que está experimentando con esto, un solo cultivo en pradera. Es muy interesante porque hay gente en diferentes regiones que está teniendo resultados muy buenos con esto. Además de tu pradera, tienes un cultivo, pero metes los animales en el momento adecuado. Entonces aquí vemos un cultivo de trigo en el que se ha plantado soja. Cuando la soja está preparada, la cosechan porque ya está creciendo el trigo. Entonces está todo el rato así. Y entre medias, en los momentos clave, meten los animales para que se coman los restos, abonen, pisoteen y tal. O sea que es toda una danza, ¿no? Como dice Joel Salatin, es como la coreografía de la granja. Es ver en qué momento hay que hacer qué acción. Esta es una de las herramientas más interesantes y más efectivas y que más se está aplicando aquí en Iberia, que es la biofertilidad y la cromatografía. Aquí es, viene Jairo Restrepo, que es este de aquí. Ya llevamos cinco giras de Iberia en año y medio con Jairo. Ahora mismo está en Guipúzcoa haciendo un curso. Eh, es la leche, este hombre eh, cubre todo, es un holístico total y motiva muchísimo a la gente y además nos da herramientas súper prácticas con materiales muy accesibles, que, están, que cualquier agricultor ganadero puede acceder a estos materiales y a menudo son subproductos de otras industrias, con lo cual encima es muy barato. Y esta es la manera de reducir los gastos de una manera increíble. Además, eh, otra de herramientas que comparte es la cromatografía, que es una manera de como sacar una foto a tu suelo. ¿Os acordáis que antes hablábamos de las tres M's? Los minerales, la materia orgánica y la microbiología. Pues esto, la cromatografía, Bueno, pues la cromatografía nos permite precisamente saber en qué estado están esas presencias. Es como una foto del iris del suelo. Y aquí tenemos un suelo que ha sido eh, sometido al paquete tecnológico de arado, químicos, fertilizantes, eh, pesticidas, herbicidas y todo para caña de azúcar durante más de 30 años. Este suelo está completamente destrozado, no tiene vida ninguna, aquí los rayos que salen así es la microbiología, aquí no tiene. Tiene una compactación tremenda, este color indica que si lo viéramos bien sería morado, este color indica la gravedad de la contaminación de este suelo está destrozado, muerto y contaminado. Todavía produce porque le meten lo químico para que produzca, pero esto muerto. Así que ahí se puede llegar, esto es un suelo vivo, orgánico, ecológico, se puede llegar con bastante rapidez, sorprendentemente aplicando estas fórmulas que nos explican ellos, que son caseras, son baratas. Aquí la gente, por ejemplo, lo que está haciendo es, han estado quemando huesos huesos de vaca para obtener los minerales que tienen esos huesos, machacarlos e introducirlos en lo que se llama un biofertilizante, que permite devolver esos minerales en forma biodisponible para las plantas. Y bueno, pues resumiendo, entonces finalmente esta última parte es muy interesante ¿eh? y vale la pena decir que precisamente que venimos eh, eh, esta quinta gira de Jairo está ahora en marcha. Hemos venido Mónica y yo un poco de avanzadilla aquí a Cataluña porque Jairo llegará esta semana que viene. Y hay varias actividades previstas aquí en Cataluña eh, realmente esta es la parte, digamos, más práctica que vemos que a la gente aquí le es más fácil aplicar y además juntarse para hacerlo juntos y compartir los materiales y demás. Entonces Jairo va a venir esta semana y va a hacer una actividad el martes en Navata, que va a ser un mini curso de un solo día de introducción a todo esto, o sea, va a ser súper compacta esa información, merece mucho la pena si tenéis tiempo de acudir este martes en Navata. Luego el jueves, yo sé Ramón, ¿verdad? El jueves en Lleida va a ser un curso como un poco avanzado, ¿verdad? Para la gente que ya está trabajando y tiene dudas, y acá falta, esto no veo claro cómo mejorar, cómo hacerlo, gente que ya hace biofertilizantes, que hace todo, todo lo que los primeros pasos, ¿no? Y está ya en ello, ¿no? Mm. Como un curso 2.0, ¿no? 2.0. Sí. Y luego también va a dar una charla Bueno, el sábado hace otra, hace otro taller también, y ya es más introducción para gente que ha oído hablar de esto y quiero practicar, ¿no? Quiero empezar a hacer cosas. el sábado también en Lleida. El viernes hace una charla en Diálogos del Tru con, uh, con Vivas y la, y Y el, domingo hace una charla en la fila de Orientaciones, los apunten para ver. Domingo mediodía. Así que habéis dos charlas gratuitas, y unas con vaya compañía y tres talleres de un día de diferentes temas. Con lo cual, realmente es un menú mucho <laughs> más variadito y muy interesante. O sea que si os apetece valorar el poder acudir a alguna de estas cosas, en la web de agricultura agriculturaregenerativa.es, sección Agenda, ahí tenéis todo el plan y podéis ver en cada evento, clicas en el evento y te dice todos los sitios, cómo apuntarte, los precios de cada cosa Bien, pues nada, resumiendo entonces, la agricultura regenerativa, un poco los conceptos generales que hemos visto, pues que se basa en aumentar la fertilidad del suelo para aumentar la rentabilidad de las explotaciones, que resulta atractivo para productores profesionales por motivos económicos, muchas veces primero, también morales, que cada vez más la gente se da cuenta de lo que estamos haciendo al envenenar, ¿no? y de salud. Pues de salud, muchos productores han tenido problemas graves de salud o han visto muertes a su alrededor y ya empiezan a abrir las orejas al lobo. ¿no? Se trata de llevar los principios de la permacultura al sector profesional, agroganadero, y no es una fórmula, esto es muy importante, no es un ABC, no es un 1, 2, 3, es una caja de herramientas que es importante conocer y que habrá ciertas que se han aplicado en cierto espacio en cierto momento de cierta manera. Entonces, es realmente el diseño de cómo aplicar las herramientas más adecuadas para ti, adaptarlas a tu realidad. Y la idea, sobre todo, es poner el conocimiento y el poder de nuevo en manos de los productores. Nos lo ha robado la industria y hay que recuperarlo. Se trata de restaurar los espacios y de quitarnos, crearnos seguridad económica, de conectar al consumidor y productor y una parte muy importante es el de crear estos grupos de apoyo a las personas que están haciendo esa transición los primeros años que vino aquí de Rendojarty, daba clases, la gente flipaba, salía con el chip cambiado, voy a hacer todo diferente, tal. Y volvían a su casa y se encontraban solos, y su mujer les mira raro, y los vecinos le llaman loco, y todos hablan de él. <laughs> No, pasa. Tengo compañeros y gente que trabaja en el campo y estoy, voy, eh, hay que probar los violos y a las que que deja, deja, deja, que yo ya sea la cantidad de nitrato que tengo que echar así, eh, por hectárea y esto. Les cuesta mucho, Claro, esto desanima además muchísimo al que está ahí con toda la motivación y que te encuentras esto, pero sabes cómo funciona y es una cosa sana y dices, ¿cómo es posible? La gente le cuesta muchísimo. cuesta mucho, le cuesta mucho. Entonces, como Si arreglas un guión así, <laughs> tampoco es muy bueno, ¿eh? No, bueno, pero lo vio ya no No, pero si, lo metes todo en un, solo sitio, también ah, <laughs> es, pues, esto está en, cómo, se, Hay que hacerlo Yo en caso he hecho, en caso he hecho y estoy diciendo y, Por ejemplo, la leche. Este, este año, este con los tomates ha habido muchos problemas y a gente que los ha, tratado con, con yogures, buscando el fermento de yogur para, para, el, el, malo. Lo que está claro es que estas herramientas funcionan. Los que se están atreviendo a aplicarlas ven resultados inmediatos. Hay gente que en un año y medio está transformando su explotación completamente. O sea, realmente se están viendo muchísimos resultados. Pero es cierto que hay mucha resistencia, hay mucha resistencia porque hay un interés industrial detrás ah, y también porque, oye, lo que dice Darren el clima más difícil de cambiar no es ese, es este. hay, una, imagen muy clara, ¿no? La, la agricultura creativa quiere, bueno, busca que haya mucha, mucho, muchos elementos trabajando debajo. La, agricultura capitalista industrial quiere muchos elementos trabajando encima, ¿no? y, que se mueva mucho dinero aquí. Si no, no, es, más fácil, ¿no? ¿Eh? ¿Más fácil el qué? La agricultura industrial es mucho más fácil. Hombre, es para, es para perezosos, claro. No hace falta. ¿Qué fecha tengo que echar qué? No hace falta. No hay que pensar. Es tan fácil convertir en vacaciones y tener todo, todo programado, ¿no? Sí, claro. Esa era tanta licencia, pienso yo. Porque no se consigue la vida aquí. Salvar y no sé qué, y seguir al pagas esperamos un último momento para qué hace falta en el campo. Uy, la plata está así, vamos a mostrar nitrato. No, ah, no, hay que preparar el campo para cuando la no, un poco también es que vamos a, buscar el, seguro absoluto, ¿no? Es, cuando queremos el seguro absoluto la luz, queremos el seguro absoluto ah, con, con, esas técnicas el seguro absoluto tampoco existe. El daño puede, puede fracasar. la agricultura industrial tiene todas las naves de, de, de, de Corpedo, todos iguales. una recreativa, ¿no? unes més pequeñas, otras más grandes, otros con... Sí. I, i... Jo, jo penso que és un procés empoderant tota personal. Sí. Vull dir que, de fet, eh, hi ha una responsabilitat personal que això passa tant a la sanitat com a l'educació. Tinc un problema, doncs almenys no el té que resoldre. Sí, com sigui, amb l'educació passa el mateix. l'escola ja me l'educaran, no, hi ha una part de responsabilitat teva amb el tema de l'agricultura, que és complicat, perquè estàs depenent del temps o l'altre, doncs jo he parlat amb gent, que eh, com comentava abans, gent que estava en el tema, em diu, hòstia, això que m'estàs explicant, eh, la Baia i tot això, ja m'ho farà, o els microorganismes ja m'ho faran. Dic, sí, i però l'altre dona és un procés que tu decideixis i després ens parla. No, no, no, és el que havia dit fa una estona, que tinc un problema amb una màquina que m'he de tinc un problema amb un, amb un camp i vaig anar-ho comercial. hay un, ejemplo muy claro que lo hemos visto hace dos días, ¿vale? la foto Un ejemplo clarísimo. Estamos en estas granja escuela estos días haciendo curso. Y de repente eh, llega un señor que nos dice, bueno, que me han dicho que estáis haciendo tal, ¿qué bacterias queréis? Y nosotros, ¿qué? Eh, no, no, que es que yo os puedo ofrecer las bacterias que queráis. Yo fabrico bacterias, <laughs> dice. Y le dice un compañero, en todo caso, será que la reproduce, porque fabricar aquí nadie fabrica vida, ¿no? Y dice, bueno, mm, bueno, te permito que me corrijas, dice el señorita. Bueno, se acabó marchando y amándonos de todo, sin vergüenzas y de todo, porque le decíamos que lo que estábamos aprendiendo en el curso era a crearlas nosotros, a reproducirlas nosotros. Y él decía, ya me gustaría a mí saber reproducirlas, decía él. Pues vengas esta tarde que justamente lo vamos a hacer. Se negó en redondo. ¿Por qué? Porque era comercial de microorganismos, precisamente. Y al final con, nos soltó la información que los traía de Estados Unidos, los microorganismos estos. Al día siguiente llegó el técnico de la granja, le preguntamos, oye, este señor entonces que nos está vendiendo, sí, sí, nos vende microorganismos, a ver qué te vende. Nos sacó un cubo así, negro, ¿vale? 20 kilos. ¿Cuánto habéis pagado? 1000 euros mil euros. Este Cuando lo abrimos y miramos, era muy parecido a la semilla de nativos, que es una de las fórmulas que aprendemos a hacer y que es más baratitas posibles. Pues o sea, igual te cuesta hacer 200 kilos y incluyendo la compra del tambo, del cubo, no te cuesta más de 100 euros. Y eso la primera vez, que luego ya tienes todo y ya solo tienes que reproducir y tal. Estamos hablando de céntimos por kilo. De, de, de material a 100 Exactamente. Entonces, esta gente está pagando 1000 euros por 20 kilos de nutrientes. Los cogíamos así y digo, mira, ahí van 30 euros. y, muchas <laughs> veces, muchas veces está como, como con el calor de la Claro. La ¿no? Pues imaginaos, imaginaos, o sea, decíamos, mira, pues eh, hay un chaval, en el curso está un chaval de Navarra que él mismo está creando un microorganismos y los está vendiendo al vacío para consumo humano además. Bueno, ¿cuánto? ¿A qué va bien? Sí, bien. No lo sabes tú ¿eh? bien que ¿Bien qué va? Si lo sé porque yo no poco. <laughs> pues imaginaos, decimos, bueno, Jesús, ya tienes el negocio. Tú que los vendes en paquetes de medio kilo a 10 euros, que es un montón, ¿vale? Por 200 euros les, les das los, mil, los 20 kilos que ellos tienen. O sea, les acabas de ahorrar 800 euros. Ya está. Es que es lo mismo que quieres hacer tú. Claro, es exactamente lo mismo. Y este señor estaba indignado de que le dijéramos que estábamos aprendiendo a hacerlo nosotros. Eso no se puede, decía. No se puede. Pues hay que romper el paradigma un poco. Sí se puede. Y, es que eso es la Bayer. La Bayer va a ofrecer eso, 20 kilos a 1000 euros. O a 200, da igual. La cuestión es que te los puedes hacer tú gratis. Es como, como la le ofrece la stevia, ¿no? Entonces es recuperar ese poder. Que si hay dinero que ganar, lo gane la gente que está trabajando, no el comercial ni en la, empresa. Bueno, pues hasta ahí la introducción, el tema. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, pues que os parece? Hacemos una pausita, salimos un momento a tomar el aire, 10 minutines, y después volvemos con José Ramón. Así que ir pensando qué preguntas tenéis desde el punto de vista más técnico. Perdón, para entrar después del campo, si no varadas, como siempre. Ay, ay, dentro de 10 minutos, apúntate la pregunta. Vale, esto eh, es, tecnología inversa, ¿no? Tecnología inversa. Vale, buena. Hola, buena. no jo no preparat res perquè tampoc no sabia qui éreu, què és el que volíeu, què volíeu fer, llavors Jo una mica us, us explico primer quines són les aproximacions. Jo quan vaig a un lloc eh, o a un vídeo o algun diu, ostres, això m'interessa i vull aplicar a casa, però ostres, tampoc no ho tinc clar, no? Eh, us explico una miqueta quins, quins són els punts, no? O, o, per on se comença a treballar, quines són les coses que es miren i llavors ja feu preguntes vosaltres també i tal, no? O sigui, quina seria una mica la, la diagnosi, no? O sigui, al principi un va una explotació i el que fa primer tot que és una diagnosi. Vale? Una diagnosi que consisteix en un 50% és la persona i l'altre 50% és l'explotació. Vale? Per què? perquè per molt explotació que tingui, si aquesta persona no està disposada a obrir una mica la ment, a netejar una mica els, els, les coses que té de tota la vida, que li han dit, que si el veí, que si jo ho he fet així tota la vida, que no sé què, bueno, neteja, neteja una mica tot això, no? I intenta veure, a vegades és tan senzill com canviar de lloc, no? Només és tan senzill com eh, en comptes d'estar aquí jo i veure, i veure la pel·lícula des d'aquest seient, jo només m'aixeco, canvio i, i ara veig la pel·lícula des d'aquest seient. Vale? És tan simple com això, és un, canvi, és un canvi de visió de les coses. Llavors és tan important la flotació com la persona. Vale? En funció de, de, de la disponibilitat d'aquesta persona, se podran fer moltes més coses o, o, o, o moltes, i en funció de com sigui la flotació, també podem fer més coses o podem fer, o podem fer menys. Vale? Però penseu que és tan important el tipus d'explotació com el tipus de persona que estem treballant aquí. Vale? Tot, tota l'explotació, qualsevol tipus d'explotació agrària, acaba sempre en el mateix. Allà, ara ja no estic aquí. Vale? Diguem que la persona ja té tota la predisposició del món, ara no es parlarem d'explotació. Totes les explotacions acaben al mateix lloc, al sol. Vale? Per tant, què vol dir? Que el principal i el més important que hem de treballar sempre és el sol. Vale? Independentment de la relació que tinguem, sempre que hem de treballar, treballem el sol. Com més, com més augmentem la fertilitat, com, mi, com més minorem el nostre sol, més possibilitats tenim de fer coses. Vale? I a vegades, i a vegades tot és tan senzill com dedicar els esforços, els primers esforços, a treballar el sol. A vegades un té eh, una explotació i vol de dir, ostres, és que bé, fem un pla integral... bueno, els plans integrals estan molt bé, però els plans, els plans integrals s'han d'anar fent i refent a mesura que anem treballant. Vale? Però el primer pas, i el més important, sempre és treballar al terra. Vale? Quan nosaltres tenim el terra bé, i cada cop el tenim millor, llavors quan podem redirigir els plans integrals. No és el mateix tampoc una persona que tingui animals que una persona que no tingui animals. Una persona que puc, tingui la possibilitat de poder posar animals a la finca que no tingui la possibilitat de posar a la finca. Per tant, un com l'altre, sempre anem a treballar el sol. Vale? Si anem a treballar el sol, hem de fer una diagnosi del sol. No? Perquè aquest és el gran, el gran kit. No sabem en quin nivell en quin nivell ens pararem, perquè això és una millora de nivells. I cada cop jo puc anar millorant i puc anar pujant a nivells, puc anar pujant, puc anar pujant, i això no té mai fi. Mai té fi. Però en aquest primer nivell sempre està el sol. I si jo sóc capaç d'arreglar el sol, ja estic millor que estar abans. Hi ha gent que es para aquí. Hi ha gent que només es para aquí. Hi ha gent que cada cop continua. I això és un procés, ho dic, sense fi. No? Llavors, tot depèn de què? De la persona. Ja no de l'explotació ara, ha de depèn de la persona en quin nivell nosaltres ens volem parar. Jo ho dic. Eh, vale, ah, vale, Gràcies. Vale? sigui, al final, comencem per sol, que és el més fàcil i el més senzill. Vale? Ja, anirem, ja anirem afegint diferents coses, no? però comencem sempre pel terra. Independentment també de quin cultiu. És igual un cultiu, la gran, el gran avantatge és que és igual tindre un cultiu de fruita, que tindre un cultiu de vinya, que tindre un cultiu de pastura, que tindre un cultiu de cereal, que tindre qualsevol tipus de cultiu. Perquè si nosaltres som capaços de millorar el sol, de millorar la fertilitat del sol, si donem possibilitat de que aquelles plantes que nosaltres tenim al camp expressin tot el seu potencial. Vale? Com deia l'Anna, no? dins del sol què hem de tenir? Què hem de tenir? És una oblidat? Les reserves. I quines són? minerals, Ah, la orgànica, vale? Els minerals, els microorganismes. Vale, la microbiologia. Vale? I hem de tenir això, per nosaltres tenir un sol fèrtil de veritat, hem de tenir això. Per què? Perquè la planta, quan vulgui alguna cosa, la pugui menjar. O sigui, què vol dir? Que en un moment determinat la planta necessita manganès. I què fa la planta quan necessita manganès? buscar Aixeca el dit, ella no el busca, ella aixeca el dit i li diu, vull manganès. I els microorganismes del manganès, que perquè són diferents per cada planta, per això la importància de la biodiversitat. Se'n van a buscar manganès i li porten el manganès. Vale? I li donen la planta al manganès. Vale? I la planta què fa? L'agafa, no? I el microorganisme diu, xe, i tu què em dones a canvi? Això és un joc d'intercanvi. Aquí ningú fa res gratis. A la natura ningú fa res gratuït. Vale? I quin és el joc d'intercanvi entre la planta i el microorganisme, no? Si aquesta la planta, i aquí té les arrels, vale? la planta el que està fent és un intercanvi de CO2 de l'atmosfera vale? treu mm. l'oxigen i aquest carboni per a què el fa anar? El fa anar per fer les seves pròpies cèl·lules, la estructura, però també el que fa és l'intercanvi de carbono amb el microorganisme. El microorganisme que fa? Li, portarà, li ficarà accessible el manganès vale? i la planta el que farà li donarà carboni, carboni perquè ells nutreixi l'energia que, que utilitzen els microorganismes. Per tant, aquí ja tenim un intercanvi. Què passa quan nosaltres fem una NOP? Què passa quan nosaltres a, a, a, fiquem una NOP eh, mineral al terreny? Els aguas minerals són sals, són solubles. Vale? Resulta que jo aplico un adob mineral aquí, se solubilitza a la solució del sol, vale? i la planta què fa? Hòstia, quin set? Llavors jo, Ui, una puta, quina fruta aquí nitrogen? Sí, no preguntis. Vale? Tu com dins. Vale? Hòstia, i clar, resulta que s'està fotent el nitrogen, que no vol, en forma de nitrat. I aquesta forma de nitrat és una sal que li dona a la planta. Més set. Més set. I què fa la planta? va funcionar altres a nitrogen? Oh, ningú t'ho ha preguntat. Vale? De forma que què? Que la planta estem atiborrant vale? via intravenosa, perquè la planta no pot triar, la planta no pot dir aigua sense nitrat, aigua amb nitrat. Vale? Per tant, el que, el que aquí tens és una planta atiborrada de nitrogen. Quan tinc una planta atiborrada de nitrogen, per què les plantes, per què les plantes que estan abonades amb NPK són menys sanes que les plantes que poden triar en el magatzem del sol l'element que volen en el moment que necessiten? Per què? Igual que no això? Eh? Ah, perquè tenen un aliment desequilibrat. I això que els provoca? Debilitat i, i més exposició a malalties, atacs d'insectes, de fongs i de tot. Per què? Perquè la, la, perquè la planta no és forta. Mira, si busqueu, busqueu això de trofobiosis, vale? Vale? aquesta és la paraula, aquesta paraula, que sembla una paraulota, aquesta va ser la paraula que a mi va fer entrar dins de la reductora legislativa. Vale? Això, aquesta paraula a mi em va canviar la vida. Vale? Perquè jo, després d'estudiar molts anys i he treballat molts anys a l'agricultura, quan vaig sentir i vaig entendre que és atrofobiosi's, és com ha de canviar, en cas em fica la pell de gallina només de pensar-hi. És el que em va canviar la vida, vale? aquesta paraula. Penseu que dins de la sàvia de les plantes, vale? sobretot els punts de creixement, hi van circulant aminoàcids essencials i sucres. Vale? que es bombeja des de baix de la casa, van bombejant, bum, bum, bum, bum, bum, bum. I els, emporten que a dalt, a les zones de creixement, per què? Perquè la planta faci proteïna, faci estructura i allò vagi creixent, la planta ha de créixer d'una forma o d'una altra, no? Això ve d'aquí, de la rada, i ho va bombejant. Imagineu-se, això serveix per fer les proteïnes. Imagineu-vos que les proteïnes són com una paret en la qual, si jo vull fer una paret, què necessito? Totxos? Totxos? Totxos? Vale? Els totxos són els aminoàcids. Vale? I el ciment són els sucres. Què més necessito? Hòstia, una cosa molt important, eh? La paleta. Necessito paletes, no? Si no tinc paleta, aquí ja puc, ja puc tindre totxos i, i això. Vale? El, el paleta són els enzims. Mm. Els coenzims i les vitamines. Vale? Els enzims, això són catalitzadors de les reaccions metabòliques, o sigui, són els que ajuden aquestes reaccions metabòliques vagin ràpid i fàcil. Vale? Si no tenim enzims, no, aquestes reaccions metabòliques són molt lentes o ni es produeixen. I quina casualitat que els enzims, els coenzims i les vitamines estan formats de què? De manganès, de ferro, de zinc, de cobre, etc, etc, etc. Vale? Estan formats d'això. Quan nosaltres el que fem és activar una planta de NPK i, a més, elements solubles, la feina que fan els organismes de solubilitzar aquests elements de la planta l'estan fent la indústria. Per tant, els microeconòmics que diuen pa aquells o pa si ja ho estan, ja ho estan donant fet, llavors desapareixen. A part, el contingut salí del terra puja moltíssim. Això hi pot un vaivent als, als microorganismes que molts desapareixen. Vale? El que estem provocant és que la planta no tingui el manganès, el ferro, el zinc, el coure, tensite. Per tant, no tinguin què? Enzims. O sigui que tenim que des de baix, va, va, si imagineu que, esteu, que hi ha un paleta que està fent paret i no paren darribar els camions de totxos i de ciment. Sí, però és que només hi ha un palet allí. Ja pot haver, i es va, i van acumulant, es van acumulant, es van acumulant, s'acumula aquest que acumula els totxos, s'acumula el ciment, i ven acumulant sí? hòstia. I què passa llavors? Nosaltres tenim una... les persones tenim la possibilitat de fer eh, dos processos. Un és la proteolisis i l'altre és la proteosíntesis. La proteolisis és el trencament de proteïnes. O sigui, jo puc menjar una proteïna vegetal o animal el meu cos la trenque, encara trenque en aminoàcids, totxos, jo puc menjar una paret, la puc, puc desfer-la i puc muntar una paret d'una altra forma determinada, que és la proteïna que en el moment m'interessa a mi. Vale? O sigui, faig una proteolisis primer trencant la paret i una proteosíntesis, una sintetització de proteïnes diferent, una altra proteïna diferent que és la que m'interessa en aquest moment. Vale? Ja els tenim, les persones tenim aquestes característiques, però els insectes només tenen aquesta capacitat que és la deuteosíntesi. Per tant, van com a bojos pel món buscant aminoàcids lliures, busquen tots Van com a borratxos perquè no és el aliment, si no tenen proteïnes es moren. Llavors, per fer les proteïnes necessiten els totxos. No els serveix una paret desmuntar-la i tornar-la a muntar com fem nosaltres, no, no. Ells necessiten totxos. I on troben, on troben totxos els insectes? On troben els aminoàcids lliures dels insectes? A la sàvia de les plantes que estan sense paletes perquè se'ls està acumulant. Vale? Per això els insectes, el clàssic, faré una aplicació fruiters, és, i a l'horta és, és molt clàssic. Aplico nitrogen i els tres dies tinc el puó. Això no? Això ho sabeu, no? I el puó, que busca el puó? Heu vist mai el puó que fa? clave l'estilet, comença a xuclar de la sàvia i pel cul que va traient Sucre, dame la, el sucre. Per què? Perquè el sucre se n'ha fot els pitos. Ah, sí, però el sucre se n'ha fot els pitos, amb ell. Per què? Perquè ell, no, no l'utilitza. Qui utilitza el sucre? Les formigues. Les No, les formigues se'l mengen el sucre. Què en fan les formigues del sucre? Ai, què en fan les... Si las les formigues del sucre. Se l'emporten al cau. I al cau què hi tenen? Quan cultiven? La cria. Els fongs. Els fongs. Vale? Les, les formigues mengen fongs. Per, un, per una punta te alimento i per darrere te menjo. Vale? Per què? Perquè els fongs no tenen central nuclear, no tenen mitocondris, no tenen, a dins de la cèl·lula no tenen mitocondris, no tenen la central nuclear per produir-se per energia. Per tant, van buscant llocs on poden caçar energia. I on caçen energia els fongs? A la sàvia de les plantes que estan desequilibrades per un excés de pecat, per una falta de microbiologia del terra, per... Vale? Quan una planta no pot menjar tot el que vol sempre que vol, és una planta desequilibrada. I per això és més atacada pels, per les plagues i per les malalties. O sigui que si jo tinc una malaltia, no és perquè bull, la pluja, no sé què, no sé quantos... No, no. Si jo tinc una, una, una malaltia és perquè la planta està desequilibrada. I si jo tinc una plaga, també. Per tant, això m'ha de fer pensar, eh, jo tinc un terra que no està bé Vale? I aquesta és, aquesta és la base, la trofobiosis. Vale? La base de que jo tingui problemes. Ah, i com ho saben els insectes que aquella planta està bé o està malament? Que això ho viuen. Però com ho saben? que això ho viuen de dependre de si, no? Perquè ells són capaços de detectar freqüències de ressonància. Vale? Tots els cossos emitim freqüències de ressonància. Vale? I, les, I els cossos que estan malalts emeten una freqüència de ressonància més baixa que els insectes són capaços de reconèixer. I són aquells els que volen. Vale? Però és que, a més, després de, a part de, una vegada tenim un camp que està desequilibrat perquè aquell ja ha fotut amb pala el nitrogen o el que sigui, vale? o el purí, per exemple, vale? i hòstia, allò està uh, quan tirant venga a tope, resulta que passa per allà un insecte i diu tate, aquell tomate, i què fan els insectes? Modifiquen certs comportaments. ¿vale? Que són el número de femelles respecte al número de mascles. O sigui, ara hi ha moltes més femelles que mascles. Què vol dir això? Que tenim moltes més de reproducció. ¿vale? El número de ous per cada posta augmenta. ¿vale? El número de postes per cada hora. ¿vale? I així. Fins a comportaments què, què fan? Que això a bustidores, eh? Mm. I a la plaga. Eh? Llavors com ve la plaga. ¿vale? Si s'obre un restaurant nou, s'obre un restaurant i allí se menja bé, pacta el primer caminero i d'aquí dues hores què? Ja els altres allà, collons, hòstia, com pot ser això? Bueno, no gent. Va bé, doncs això és, és el mateix, és la mateixa història, eh? Vale? Ara, si el restaurant ha tancat, per què? Perquè resulta que la màxima quantitat d'aminoàcids ja estan i de sucres ja estan en forma de paret per què? perquè jo tinc suficientment microelements per treballar jo no he vist mai un, un restaurant amb les portes baixades i tot ple de, de, de camions. No n'hi ha cap. Vale? Pues una mica la idea és aquesta. Nosaltres hem de, hem de matar els insectes, hem de matar els fongs, no? El que hem de fer és matar-los sí, però de gana. Eh? Vale? I aquest és una mica el, el, el gran kit, no? I dir, hòstia, ah, molt bé. I, i, i, i, i, i jo què faig al meu terra? Com ho faig jo per solucionar aquest terra, no? Posar uns quantes eines per, per, per què? Per portar aquest terra vale? amb un nivell d'equilibri que faci que les plantes, el restaurant, estigui tancat o que les, les aminoàcids estiguin en forma de proteïna i llavors no hi hagi possibilitat perquè els insectes l'ataquin. Vale? Però com ho tinc aquest terra? tinc... aquest terra està molt fotut o no? O sigui, jo puc anar, pots anar a un lloc i dir, ostres, tens problemes, bueno, sí, un problema aquí de tant en tant i tal, I ara com en tinc el terra? Bueno, s'ha de fer una diagnosi, no? I hem de fer una diagnosi de què? Ara fem una diagnosi del sol. Com tenim aquest terra, no? I per fer una diagnosi del sol, el primer que hem de tindre en compte, primer que hem de tindre en compte, comentant, no sé qui era, ha de tindre tot el que treballa en agricultura al cotxe de portar una xarra. Per què? Perquè hem de fer forat al terra. Hem de mirar, no? Mirant de dalt veurem coses, però a sota encara en de moltes més, no? Jo sé que hi ha, en un forat, jo sé que hi ha coses que em poden provocar que tingui més o menys problemes. Si jo tinc un problema, si jo tinc un, un terra amb un problema de compactació aquí, vale? ja sé que les meves arrels només podran treballar aquí. Vale? Ja sé que estic finita amb el meu cultiu. Vale? Ostres, doncs aquí jo he vist. I com mira, com sé si aquí tinc un problema de compactació o no? Pues agafo una navalla i clavar aquí, clavar aquí, clavar aquí, quan arribo aquí, dic, jo sí que està fort això. Vale? Aquest és un problema. La gent que llaura pales, les pales i les pales que tens aquí, a sota, té una sola de la boca. No? I això, vamos, ho firmo. Mm? Que el senyor que ha marxat, que llaurarem pales, no en pales. Aquí sota té una sola labor. Què vol dir? Que el seu terra només és d'aquí fins aquí. El seu terra, la superfície està aquí, el seu terra va d'aquí fins aquí. S'acabó. I ha de jugar amb això. Si en canvi no tingués sola de labor, podria jugar amb molta menys quantitat de sol però només tindré una sola de labor, no tinc la sola de labor, només té aquesta, contra aquest, aquest, aquest, aquest sol. Vale? Pot ser que aquí tingui, pot ser que aquí tingui problemes, perquè si l'acumuli l'aigua, també només que vingut aquí. El problema és quan tu s'acumula l'aigua, si t'entolla l'aigua, llavors el que tens és problemes d'anòxia, de llocs sense oxigen, arrels això no els agrada gens. Vale? I els microorganismes tampoc. Vale? Llavors, hem de vigilar i hem de mirar el terra, vale? com està. Hi ha altres coses a fer, hi ha moltes altres coses a mirar, però bueno, no, no, em vull, no em vull, tampoc em vull parar aquí. Una altra eina molt important vale? és la cromatografia. La cromatografia que és? Jo agafo una mica de sol, el barrejo amb hidròxid de sodi, en unes porcions determinades, d'una forma determinada, amb líquid, eh? eh, agafo sobre el diòxid sòdic representa que separen les diferents partícules, no les trenquen, les separen, les diferents partícules del Sol, de forma que jo tinc... Com eren aquestes? No recordo. Com eren aquestes gemes? microorganismes i Només que aprengueu això, sortint d'aquí avui, ja, i, i, i, i, com jo sé, eh? minerals, matèria orgànica vale? i microorganismes. I resulta... I cafeïna és molt eh? Perdona, uh, això, el mineral, si aportes pols de pedra en el terreny, ja aportes una sèrie de minerals. Sí, però si, si tu, per exemple, imagina't, eh, jo, tinc un, jo tinc un terra mort sí. i aporto mm, pols de roca al terra, és com si jo vinc aquí, avui, te porto una vaca viva, te dono una cullera i dic, menja-te-la. ¿Qué tiras? Sí, pare. No, va, eh, talla-me-la, mata-me-la... Jo vaig anar a buscar basalt i vaig posar pols de basalt, diguéssim. La terra l'absorbirà el ser... El basalt. Depèn de la vida que té, tingui. Perquè, perquè, la, perquè així tal qual no són biodisponibles per les plantes. Qui fa biodisponibles per les plantes? Els minerals són els microorganismes. Llavors depèn del, de la quantitat de vida que tu tinguis en aquesta terra. Ara no ens el viol, doncs el viol a veure si... Per què? Perquè els microorganismes que hi ha dins el viol, fent la fermentació, són els que fiquen els minerals que disponibles per les plantes. Vale? Llavors en parlarem. Mm? Minerals, matèria orgànica i microorganismes. Vale? I quina casualitat que la cromatografia és la que separa aquests tres elements. Aquests tres elements són els que separa la cromatografia. I en funció de el contingut si existeixen, si estan presents o no estan presents, i de com s'interrelacionen entre ells, tindrem un nivell de qualitat del sol o un altre. Vale? I això, què ens, què ens explicarà? Ens explicarà potser alguns problemes que tenim al cap. Ah, claro, jo tinc aquest problema, clar, doncs per què? Pues doncs perquè tinc un sol que no està bé ostres, tinc un, un, un nivell de matèria orgànica molt alt, però tinc molta matèria orgànica, però resulta que aquesta matèria orgànica no treballa juntament amb, el, amb els minerals. Per què? Perquè no microbiologia que me l'estigui juntant. Ah, clar, però ja ho entenc. Eh? Jo ja pots tindre un 8%. Què és millor un sol? D'un 2% de matèria orgànica o un de 4? Per què? Depèn. Perquè si aquell, 4, aquell sol de 4% de matèria orgànica té la seva matèria orgànica momificada perquè ningú la pot aprofitar, i el de 2 la té ciclant amb els microorganismes, jo prefereixo el de 2. Llavors, jo em feia una anàlisi de sols al laboratori i em diu un 4% orgànica. De moment, me diu que n'hi ha, però no sé en quin estat està, no? Vale? Llavors és important això, saber com tinc, com s'interrelacionen aquests tres. Vale? Llavors jo puc anar al laboratori, també, i fer anàlisi de sols de laboratori. Vale? I en aquest anàlisi de sols de laboratori és important que em diguin quin contingut de minerals tinc i quin contingut de matèria orgànica que tinc. Perquè intentar que un laboratori tingui contingut de, de microorganismes oblideu ser, ¿vale? perquè val tants diners que de moment encara la cosa no està ¿vale? per fer-ho. Minerals i microbiologia. Ai, matèria orgànica. Eh? La matèria orgànica vos dirà pues, un 2%, per exemple. ¿vale? I els minerals, el nitrogen és el que menys m'interessa. Per què? Perquè el nitrogen al final Bé, va. Avui és aquí i demà allà. Vale. Però a mi m'interessa saber el fòsfor, sobretot m'interessa saber els cations, el potassi, el sodi, el magnesi i el calci, i com aquests s'interrelacionen entre ells. Quina relació tinc entre el magnesi i el calci? Quina relació tinc entre el potassi i el sodi? Vale? I la capacitat iònic quin número és aquest i què és el que ocupen aquests elements dins la capacitat integral catiònica. Vale? Després venen el bor, el ferro, el sofre, el manganès, el zinc i el cobre. Vale? I amb aquesta informació complementària que puc avançar molt més. Com més informació tinc, més puc avançar. Vale? Aquesta és, la, aquesta és la que costa diners. És l'única que no podem fer nosaltres. Vale? Si la tenim bé, si no la tenim, podem treballar, però és millor tenir-la. Vale? O sigui que també la tècnica ens serveix per això. La tècnica d'ara que no tenien abans la podem aplicar a, què? a, la, a la vida sols en un laboratori també, perquè t'ajudi. Això no t'ho indica la, la foto no? Per què? Perquè la, perché la cromatografia, io entro nella cromatografia e non veig si et fa, fa el ferro. O sigui, això no ho sé si pot fer com un anàlisi de laboratori. O fas un anàlisi de laboratori o de cures de salut, que és l'important, per si de cas. Vale? Ostres, que no puc gastar diners o no em puc gastar diners en un laboratori. Bueno, doncs, faig, li aplico el ferro, vale? ara, ara, ara veurem com, i així, i me quedo, almenys menys me quedo tranquil, no? Però és interessant poder fer una anàlisi de sols, perquè sobretot les relacions que hi ha entre les bases, entre el calci i el magnesi i el sodi i el potassi, vale? si això ho podem quadrar, tot anirà molt més ràpid. Al final anem amb, un, anem amb un objectiu, no? que és millorar el sol, i com més informació tingui i més pugui treballar, més ràpid hi podrà arribar. Vale? Ara hi ha llocs en els quals això no s'ho poden permetre, o no s'ho volen permetre. Bueno, passa res, anem, posen a treballar puguis fer això també. No? Amb això que aconseguim, tindré un diagnòstic del sol. Hi ha una altra forma de diagnosticar el sol, que és amb les plantes bioindicadores. I això penso que també us heu de, de mirar. Vale? Quines plantes me surten al terra? A mi surten unes plantes o surten unes altres en funció de, de com tinc el terra. Si tinc un terra compactat, surten plantes que són bones en terres compactades perquè descompacten. Vale? Si tinc un terra entollat, o que hi ha molta aigua, ens sortiran plantes Bé, estic segur, que hi ha llocs, eh, que us heu fixat, camps que se li entolla en un lloc i allí li surten herbes típiques de l'arròs. Com aquesta herba aquí? Perquè no surt a dalt. Com que estic? Perquè aquí, si aquí hi ha llavor i no hi ha llavor, d'aquesta? No, no, hi ha llavor allà i hi ha llavor aquí. Però surten aquí per què? Pues perquè és el seu moment. Però és el que està passant. No? I quan la gent comença a canviar de treballar la forma de, eh, quan, quan la gent canvia la forma de treballar el sol, canvien les herbes que apareixen fins que arribis a un punt en el qual tens el sol en equilibri i quan tu tens el sol en equilibri les plantes que tu poses allí estan treballant en igualtat de condicions amb les herbes fins llavors no fins llavors estan treballant en l'ambient de la mala herba que diem no? clar, estan a casa seva clar, hòsties, per això les males són males herbes per què? perquè estan en les condicions bones de les herbes que estan sortint ara, quan tu portes el sol en equilibri t'apareixen herbes però que no són tan competents amb el teu cultiu i hi ha igualtat de condicions vale? Aquesta, o sigui, no hem de, quan tu portes el terra a l'equilibri no desapareixen les herbes si, si, si d'un terra desapareixen les herbes al tanto, eh? vigileu perquè vol dir que allò està fotut, eh? si no surt ningú vale? llavors, els indicadors també ficos, hi ha llibres vale? fiqueu plantes vindicadores i hi ha llibres que us estan dient que cada planta, que és el que està relevant, està significant, que és el que vol dir, no? que m'està dient d'aquell terra. Vale? O sigui, lectura del paisatge una mica també, no? de saber llegir una mica el paisatge, el que està passant. Bueno, jo he fet una diagnosi, hòstia, tinc un terra que és així, tinc un terra que és això, tal... Ai, jo necessito unes eines, no? Per treballar. Vale? La, una eina molt important és el compost vale? Que no, la, que no el fem, eh? El compost. Vale? I en el compost que busquem? Les tres emes. Mm. i microorganismes. Vale? Però que estan els tres treballant de forma conjunta. Quan hi fem una cromatografia, que també podem fer amb un compost, el, el croma, el compost ideal, s'assembla molt a un terra ideal. Vale? I al final el que ens interessa és que nosaltres tinguem al compost un ambient, un sistema que està treballant, estan treballant les tres M's, s'estan interrelacionant entre elles i que quan nosaltres apliquem al terra infectin el terra. De què? D'aquesta forma de treballar. Vale? Per tant, també hauríem de saber eh, tenir un compost les característiques determinades, que és això, que en l'olor, a què va de fer olor el compost? a terra. Si jo agafo el i o l'ou amoniac, aquell terra no està, aquell compost no està, no està acabat encara. Vale? Hi ha moltes més coses, però us faré només una pinzellada. Eh? Això no és de l'agricultura regenerativa, és de tota la vida. Vale? No, això no, no, aquí no hem descobert res de res del món, no? Però sí que hem descobert que se necessita tindre un compost com Déu mani per treballar i que és una eina molt bona per fer-ho. Vale? Una altra eina molt bona per fer són els biofertilitzants. Vale? Què és això dels biofertilitzants? Pues, doncs, bueno, jo, jo determino que tinc un terra que està fotut i que no pot menjar tot el que vol, no té a disposició seva els elements que necessita la planta perquè no té vida vale? i que oh, pues, doncs, han de donar vida el compost, vale, com, home, fica compost i no sé què, vale. i mentrestant què, què fem? No? De que s'alimenta la meva planta, fins que no tingui la terra bé, de que s'alimentarà la planta. Bueno, nosaltres el que podem fer és aquells elements que nosaltres sabem que la planta necessita, vale? que poden ser el manganès, pot ser el zinc, el coure, el nitrogen, tots, tots, tots, tots els elements que vulguem, i si volem podem fer un cafè per a tots, el que podem fer és agafem pols de roca, fem una fermentació, que és una fermentació molt casolana, que es fa amb un bidó de... se un bidó de plàstic, vale? ficant-hi una font de microorganismes, que pot ser merda de vaca, per això la samarreta de la merda de vaca, per això lo del, lo del Jairo i la mierda de vaca, vale? perquè dins de la merda de vaca hi ha microorganismes que són capaços de quelatar aquests elements, de ficar biodisponibles aquests elements. Hem de ser vaques de pastura. No. No? no. no. Si les pots trobar, millor. Si no, no. Si no, és que són vaques que estan estabulades. Bueno, no estabulades. Que sí, sigui fresc. Sí, però ha de ser superfresc. Jo, jo el que ho allà, claro. Calenteta, merda calenteta. Sí, merda calenteta. Claro, com diguis. Vale. Sí. Aquí tenim aquesta font. Ja, eh, si algú no té vaques a prop, vale, es pot fer amb una reproducció de microorganismes que després us explicaré que és una altra eina. Vale? I si no, també amb l'ensitjat, l'ensitjat de, de les granges, sí. amb silo, també es pot treballar, perquè és una fermentació aeròbica. Vale? Una mica de melassa, que la melassa el que és és la gasolina pels microorganismes. Una mica de llet, vale? Pues està portant proteïna, està portant algo de làctics, poca cosa, però bueno. Eh, si és llet recient munida de vaques de pastura, millor. Si no, vas a comprar al supermercat la que trobes. Eh? I llavors, llevats, llevat de pa, vale? que és l'arrencador i l'homogenitzador de la fermentació. I últim, com a últim, el quins minerals vull calatar, que és el que li vull donar a la planta. Pues doncs jo vull fer un pols de basal. Per què basal? Perquè el basal és una roca ígnea i les roques ígnies tenen un ampli espectre d'elements Ah, Llavors dius, bueno, que no tinc bassal, centre, a cendra del, del, del, de casa també serveix, molt ric en potassi, molt bé, perfecte. I poso aquí, m'acabo d'un pli d'aigua i fico una vàlvula, que és un tubo, una vàlvula, una vàlvula, eh, una vàlvula de seguretat perquè surti el gas i no entri l'aigua dins, ¿vale? I aquestes vàlvules se fan amb una botella de plàstic plena d'aigua. Llavors jo fico la, el tubo dins, surt el biogàs per aquí, però no m'entra l'oxigen a dins. Vale? Estic aconseguint una fermentació anaeròbica aquí dins. I als 30 dies jo tinc un adob que puc aplicar, i és el millor, via foliar. Perquè mentre, mentre que, mentre jo no aconsegueixo que molt tard tingui, estigui perfecte, alguna cosa vull dir, amb alguna cosa he d'inventar les, les meves plantes, no? Ho sabem via fertilitzant. Via foliar, eh? és millor, és més efectiu via foliar. Hi ha gent que també el que fa és combina foliar amb, amb radicular, o sigui que si té gotet i implica gotet. Però quan fiques gotet, tu penses que només estàs aplicant allò en un lloc molt determinat. Vale? Llavors també estàs canviant, és com si fessis dos, els, dins del teu sol i fessis dos sols diferents. Vale? Què podria substituir amb l'assa? Eh, per exemple, sí, sucre, sucre blanc, o per exemple si tens eh, Eh, fruita eh, molt madura, vale? o llavors agafa color, fer olor de fruita, o per exemple hi ha gent que, que li agrada molt treballar, sí, és que jo m'agrada molt treballar amb la, amb l'ortiga, vale? perquè l'ortiga a mi sempre m'ha donat molt bon resultat i tal, cap problema, l'ortiga dins. Sí, sí, sí, sí, sí. No, a mi m'agrada més la consulta, perquè la consulta, no, no sé què... L'ortiga en tinc moltes. <laughs> És que està clar això, no? Cap dins, vale? de aquí hi ha variacions mil i milions. No, però l'important d'això és que si vas adaptar el teu cos, no a, que crit que està comprat super, no? Exacte, aquí hem anat a comprar què? La llevadura de pa, vale? que val no res, sí. la melassa. Llavors no és millor el sucre modern que el bany? No? Som menjat. Hi ha gent que, el moren, hi ha gent que la morena li agrada una miqueta més perquè el primer, el blanc, és més, és més, més focós, vale? I, eh, i el moreno, el no està tan refinat, té més minerals. Vale? O però bueno, si pots fer melassa millor, perquè és més lent. Potser ser d'Andorra, no? Pot ser d'Andorra, eh? Pot ser d'Andorra, sí. Una pregunta. La melassa a mi em va va, se'n va fermentar. És possible que... És, Sola. és igual de bona? Sí. I el calor. Va començar a sortir del de... Sí, perquè, perquè, calent, perquè hi havia molta calor. Sí. Per això ja Després ja la vaig posar. Ja, ja, ja. No, no passa res, però tots ja és, és bon igual, eh? Fa mm. Mm. Però el que té més el suero de formatge, no? Llavors, o en comptes de llet, si no tens llet, tens suero, ostres, i si podeu omplir de suero fins dalt, és una bomba. Vale, perfecte. Però clar, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, hi ha gent que ho llença perquè no sap què fer, cap problema. Eh? Aquí tenim... I si el suero és de fa 4 dies o una setmana, cap problema. Eh? No, però, però per, per donar el bestiar directament té de ser molt fresc, en canvi així es podria Si Sí, ostres, se m'ha fet mal, bo, m'ha fet mal bé, no en puc donar el bestiar i ja fa una setmana que és allí, cap dins, treus el greix, que se't forma dalt, vale? Com que està de moda ara fer formatge. Eh? Vale. Uh, jo, jo per exemple, és de, Sempre portar rosada també podries aportar-hi, no? I per, què, I per què la ficaries? Rosada verda per perquè, perquè diu, diu que porta molta, molta proteïna, més... més... Pues bé. És com l'ortigó, eh, seria com... Un, és una Eh? Sí, I, i però l'ortiga més que res la gent no ho fa pel ferro. O un nitrat, o, o, o l'ortiga porta molt de nitrat. Bueno, posa-li. Eh, posa-li, ho poses, ho, ho fas, ho apliques i m'ho expliques. Claro. No, no, bueno, jo... Sí, no, no, no, sí, sí, escolta, que no... Mentre no, mentre no hi poseu aquí un quilo de coure, que això ja em sembla que ja és de calans, no? No, no, no, no, no explico. Mentre fiqueu un quilo de coure o hi fiqueu cap tipus de, de biocida, proveu el que vulgueu, perquè segur que... Roques i poso dues pols de basal. Pues fiqueu coses, però si hi ha alguna cosa que vosaltres proveu i funciona molt bé, expliqueu. Sí, sí. És el que hem del codi obert, no? Ja, ja, jo he fet això, vale? i no existeix la fórmula, no hi ha, no hi ha una fórmula, hi ha mil fórmules, perquè si hi hagués una fórmula tres, hi hauria algú que sortia patentar ja, ja. tampoc interessa. No, no, no. Vale? Això que és una eina molt bona, però hòstia, començo a treballar i començo i faig, vale? I així que dosis per, per... cada bidó de 2 litres per una hectàrea, però que de què depèn? De quin cultiu sigui. Bueno, sí, clar, molt. Vale? Pots, pot ser que estiguis fent panins, o passa que estigui fent vinya? Ah, fas un cultiu intensiu, si necessites un hectàrea. Una hectàrea cada dia d'ocells. Sí. No, no, no. 7 litres per, per ah, doncs I depèn, com millor tinc el terra... Això pot ser una màquina de Sí, sí, és sí, Com millor, com millor tinc el terra, menys necessitaré això si jo treballo en cultiu quasi hidropònic, perquè al final el que vol és que treballem en cultiu hidropònic, sí, si començo amb cultiu hidropònic, perquè tinc un cultiu hidropònic, perquè estic fent el que pensava que, que havia de fer, pues, he de començar dos litros, però llavors poc a poc vas baixar, vas baixar, vas baixar, vas baixar, vas baixar, i vas passar molt menys. Vale? Per què? Perquè tu tindràs el terra molt millor. Si per una cosa passes, què passa? No et pots passar res. Bueno, un L'únic problema que pots tenir passant amb això és de concentració. Vale? Perquè aquí estem parlant de concentracions del 3 fins al 7%. Vale? El 3 quan les plantes són petites i el 7 quan les plantes són més grans. Si tu jugues al 10, 15, 20, 25%, jo aquí ja no faig responsable de res. Fins al 7, el que vulguis. A partir d'aquí hi ha gent que treballa el 10 i no té problemes. Pots haver fertilitzant, potser tampoc no és el bo que hauria de ser Vale? Això són proves que, que ho donem vosaltres, en cada camp. El vin et dic jo que... Moment d'obligació, cada cop s'hi aplicar... Per a, cap, al, cap al tard, cap al tard, a partir de 6 de la tarda o així. Per què? Perquè això entra pels poros i les plantes al migdia tanquen els poros per no deshidratar-se. Llavors ens interessa o a primera del matí o a última de la tarda. I aplica-ho cada vegada que vulguis. Vale? Ara, imagina't, és que jo tinc, eh, mm, eh, jo què sé, unes plantes i el que parlem del boro a la floració, no? Que interessa el boro a la floració. Hòstia, doncs abans de floració i foto una petardasso de, de, de biofertilitzant molt ric en bor, per què? Perquè jo els minerals aquí li ficat bor, vale? i amb aquella planta sé que tindrà aquella demanda de bor que tindrà més alta en un moment determinat, l'estaré cobrint seu. O s'estan engreixant els fruits i llavors és un moment en el qual la planta té molta demanda de potassi Pues què fa Pues ho faria amb cendra, que és molt rica en potassi. I llavors vaig fer una aplicació de cendra molt ric en potassi. Fossos que siguin rics, oxidadosos. Fosfor. Vale? I fertilitzants, superfàcil de fer. Vale? Se pot fer, els bidons pot fer des d'un bidó de 1.000 litros... I de 20 d'altres joies cobrant impostos? No. I li diguis, No li diguis, no li diguis. Vale? Això eh, tapat el bidó? Sí, sí no l'he tapat. Jo estic fent amb bidons de 8.000 litres. Jo tinc de 1.000, el faig bé de 1.000 litres. Sí. Bidons de 1.000 litres sí, sí. de rosa, sí, sí, sí. és igual que si... És millor que sigui fosc. Si has de guardar molt temps, millor fosc. Si només has de fermentar i llavors el treus d'allí, que és el que esperem, no passa res. Però si l'has de guardar temps, que se queda allí, és millor que sigui fosc hauria, és millor guardar ho a dins del bidó amb els components de disc o quan ha fet els 35 dies de ¿Quieres el bidó necessites El bidó, el necessites per No. Pues deixeu allí. No. No toquis. Si el... Ara, aquesta, això s'ha de fer anar, o sigui, això, una cosa molt clara que no tinc, vale? Això té data de caducitat. No té. Té data de caducitat. Claro. Deia que com més temps... 300, no, no, no, no. 300, no. 300... Collons, quants, quants, esteu, quants esteu un any? 364 dies, 23 hores i 59 minuts de caducitat. Vale? Per què? Perquè si no has de fer un any, què no ho fas? I segons. Ho entens o no? Sí, Si no has de fer... Si no has utilitzat aquest any mateix, per què collons ho fas? Vale? I per què? Perquè, perquè ha la raó més, perquè cada cop que em fas, el fas millor. I cada cop millor, i cada cop millor, i cada cop millor, vale? I el biofertilitzant que fas, el primer biofertilitzant que vas fer, segur que no és el mateix biofertilitzant que fas ara. No, no. I el que faràs l'any que ve, segur que serà molt millor que el que estàs fent ara. I el que fas d'aquí dos anys, segur que serà molt... Vale? Per això, tens la gratuïtat. no per res més. Hi ha biofertilitzants que fa 20 anys que volten pel món i estan perfectes, vale? però utilitzeu-lo o sigui, no, no, no, i menys de l'any. La, la idea és aquesta... Si el vídeo més, jo... la, la, idea és, la idea és que, que això, com més vegades ho fas, més afines. Vale? I millor ho fas, i millor et queden, i llavors abans no els colar, els colar és una vegada de tres estrelles, ara els comences a colar abans, ara no sé què, ara hi afegia no sé què, i veig que si afegis no sé quantes va millor, i ara un continu, És un continu aprenentatge, això. Quan les propietats eh, aguanten més, volia saber si tinguin els components per fer el viol a dintre Igual. o un cop... Igual, el que sí que, que, sí que quan, es, quan, quan, quan passen els 90 dies, el que és bo és que llavors sí que ho guardis en un lloc que no hi hagi molta amplitud tèrmica. Ja. Però és com una bodega, que el vi. Exacte. Sí, El que és important és posar un bombiló a part i deixar-li el tub igualment de sortida. Si no t'acabes de fermentar, sí. Si t'acabes de fermentar, no cal. No, no, encara que acabi de fermentar va tenint gas. Per què no acabes de fermentar? No, no, però jo, jo, jo tinc més de 60 dies, diguéssim, fermentant. Sí, 90 i, ja i 4 mesos. Fins als 90 dies està fermentant allò. Segur. 90 dies firmat. La temperatura idònea, són 90 dies. Em vaig filtrar un bidó i el vaig posar en bidons d'aquests de 25 i les potes i veia que quedava rodó. Perquè encara treballa. Vale. Lo ideal és que els utilitzants no estiguin 30 dies, sinó que estiguin 90, eh? 90 dies. Vale? El que passa que els 30 dies, el 80 llarg per cent, està fet, està fet ja. Vale? Que et queda l'últim 15%. Però a vegades que hi ha gent que dius que no tinc temps, ho he d'utilitzar. Bueno, doncs el 30, tranquil. Vale? I hi gent que els 20 llarg, 20 llarg, però bueno. Eh, però tens, com que fas foliar, eh, pots cremar. De fet, és una eina disponible abans que el, que el compost, que el fem, no? Molt, abans, molt abans. A partir dels 30, dels 90 dies i compost. Has de fer molt bé. Però sí. Funciona, funciona, vull dir, treballa l'hivern igualment, això? No, la temperatura no, eh? Si no hi ha temperatura... Sí, ah, però pots fer aplicacions... Posar-te a fer-ho és, és impossible. No, tens algun lloc de casa que estigui 20 i pico graus? Però, per a l'hivern a dins de casa. Però, per exemple, però, per exemple gent que té la, el quart a la caldera. Ah, sí. O gent que té un magatzem i té un quarto dins d'un magatzem. Tu penses que tinguis un quarto petit, perquè quan començaràs no faràs 20 bidons, faràs 3 o 4 bidons per provar-lo. Llavors fas un, quart, un, quart, un quarto petit i fiques una estufa jo agafo fems, poso tot compostar, poso tot, ho dic. Exactament, exactament, sí, sí, sí. No, sí, sí, sí, sí, a fora al carrer. Sí, sí, sí, sí, que sí, que sí, que també, que ja t'ho he fet així. Sí, sí, o sigui, agafa, agafar un, un, un munt de fem, si fa els bidons, i contra els bidons... Els pots al mig? Solucions, sí, ja. Vale, però és doncs que és donar-li el... Eh? Vale. I fertilitzant, una, una eina no dic imprescindible, però és de les més senzilles, més barates, que funcionen millor, un resultat impressionant, vale? i a vegades és important també quan vas en un lloc, vas en un lloc i... Bueno, va, comencem a treballar. Ara veus aquella finca... Saps quina finca sempre és la que fan les proves? La dolenta. La que està feta una porqueria. I dius, bueno, bueno, bueno, bueno. Comptes de la dolenta perquè no comencem per la bona. Vale? perquè, Perquè un, quan fa una cosa i veu resultat ràpid, collons, s'anima. Vale? Però quan un ha estat ho té tan malament i ha invertit tanta energia, ostres, com que li costa molt, no? doncs, bueno, escolta, anem a treballar, anem a començar per les bones, no fotem, comencem per les dolentes. Comencem per una bona, vale? per què? Perquè llavors veuràs el resultat ràpid i dius, vinga, va, hosti, això bé funciona, no? I el fertilitzant. Per la gent que feu... Bueno, i per la gent que no, també hi ha, un altre, hi ha un, altre, un altre treball que és el bocashi un altre producte que és el bocashi vale? que va ser com un compost ve a ser edita, eh? no dic que és igual eh? ve a ser com un compost però és un eh, és un eh, toc molt més ràpid eh, que es fa en 21 dies vale? i aquest s'ha d'enterrar així com aquest es pot deixar la superfície aquest s'ha d'enterrar vale? Eh? És, això és una estructura de sol, això es fa a través de... és una ordre sòlida, eh? sí, sí, ja. sòlid i líquid. Ho estic parlant una mica perquè, però això són sòlids, sí. vale? és un adob prefermentat, és un compost prefermentat, això, vale? que ha de fer la fermentació en terra. Això es fa amb cascarilla d'arròs, amb melassa, amb minerals, si hi posa aquí, eh, fem... Carbó. Fem, i aquest fem pot ser 30 dies, eh? Carbó... Polidura. Bueno, polidura també, si es vol, arròs, vale? Són més elements. I això vas fent capes com una lasanya i ho vas remenant. I cada cop que puja 65 graus, pum, remenes, remenes. I va remenant, pot remenar 21 dies, ho pot remenar uns 15 vegades. Vale? I això s'aplica, pum, a un tros. Això per sort, va molt bé. Vale? Per grans extensions és complicat perquè llavors ha d'anar a dins enterrat i es fa més farragós, és més senzill de treballar amb el compost. Vale? Una altra cosa és el que en diuen la semilla de microorganismes nativos. Vale? Què és això? És agafar microorganismes i reproduir-te'ls tu, d'això que deien que era complicat. Us hem de parlar de l'EM? Mm. L'EM us hem de parlar, són microorganismes eficientes. Vale? No sé si això, és això és microorganismes suficientes, és això, no res més. No? Què fa jo? Eh, si, això és un bosc, vale? i jo me'n vaig al bosc a buscar el que el sotabosc. Aquest sotabosc, si l'ampliem, el diferenciem en tres parts. Vale? Aquí dalt hi ha els aerobis, els microorganismes que treballen amb oxigen, aquí hi ha els facultatius, que són els microorganismes que poden o no treballar amb oxigen, i aquí hi ha <clears throat> els anaerobis, que són els microorganismes que treballen sense oxigen. Llavors, què fem nosaltres? Això ho agafem, agafem aquest sotabosc d'aquí, el fiquem en un plàstic a terra per no embrutar, aquí ho, ho, ho anem ficant aquí dins, aquí, i fiquem Segó, el segó de, el segó d'arròs, segó de blat. Segó? Segó, de segones. Ah, salvado. Vale, vale. salvado en castellà. Sí, sí. Salvado. El barregem amb salvado. El barregem amb melassa. I heu vist la pel·lícula Karate Kid? Sí. I fa Darcera, Pulcera, Darcera, Pulcera. pues allí llegim allà, ah, clinc, clinc, clinc, clinc, Darcera, Pulcera, Vale? Nosaltres tot ben barrejat, ho fiquem en un bidó, vale? omplim el bidó fins dalt de tot, apretant-lo, eh? s'ha d'apretar ben apretat, això és una persona de munt pujant, i l'altre va posant, l'altre va aixafar. Vale? I quan el té, el deixa. I als 30 dies, jo he aconseguit que tota aquesta microbiologia que tenia aquí, me l'acabo de reproduir. I d'agafar-n'hi 4 o 5 sacs, m'he passat a tindre'n 200 doncs, quilos. Vale? O no arribo a 2 quilos, però ¿vale? m'he de multiplicar i això per què ho faré anar? ara tinc els microorganismes molt bé, o sigui, tinc diferents opcions ah, jo puc agafar una part d'aquests microorganismes i posar-los com a font de microorganismes als biofertilitzants és que no tinc merda de vaca és que la granja que tinc més a prop està molt lluny és que no m'agrada tocar la merda bueno, doncs agafo una mica d'aquí i la poso aquí els biofertilitzants com a font de microorganismes per substituir la merda de vaca jo puc agafar això i liquar-los. Per què? Perquè així un sòlid és més engorros de treballar. Vale? Pues, pues puc agafar un bidó amb aigua vale? i això d'aquí i poso una mica aquí una bosseta vale? i fico una mica de melassa vale? i al cap de 3 o 4 dies jo ja tinc microorganismes en líquid que, per, a què, per a què serveixen els microorganismes en líquid? per aplicar post, per exemple vale? o si no, també poden servir per aplicar directament al pèrrec. Vale? Però els ZPR ha de ser una aplicació que pots baix i baix. Eh? Jo puc fer eh, l'aplicació en líquid via foliar si m'interessa. Per què? Perquè puc tindre un problema d'una malaltia perquè tinc un fong que m'està putejant i dic què faig? pues li fico competència. Vale? Però jo no estic solucionant el problema, eh? jo estic frenant, frenant el problema. Eh? no soluciona, perquè el problema, la causa del problema és quin és, no? Que tinc un desequilibri nutricional a la planta. Però jo almenys parlo una mica el cop. Si vull me'l puc veure, el líquid aquest, també. Si vull el puc donar als animals. Si vull el puc ficar a la... a la a l'aigua de beguda dels animals, però no com a, no com a mm, curatiu, vale? sinó com a preventiu, en comptes de desinfectar l'aigua amb cloro o amb diòxid de clor o amb el que vulguis, jo puc barrejar-hi microorganismes. Vale? Estic millorant la flora intestinal dels animals i millorar la seva conversió. Molt bé? Hi ha moltes, eh, moltes coses que se pot fer. Eh, en sòlid també puc aplicar el compost, amb el del compost. Vale? Hi ha moltes aplicacions que puc fer jo amb els microorganismes d'aquestos. Aquestes són quatre eines molt senzilles Sí, se n'avança molt, eh? Amb aquesta, aquesta i aquesta, aquestes tres, se n'avança molt. I si tens hort, hortícola, aquesta. Vale? Aquesta potser és la més que més parla coseta. Hi ha altres coses també per treballar, que també tens les pots fer tu, que també són, també són interessants. Un altre són els fosfitos, que és agafar i aconseguir fósfor soluble a partir de osos de animals. Però es menos complicat perquè has d'anar a buscar, has d'anar amb els porxadors tranquils a buscar els ossos. O si tens ossos, saps que fem, els pots cremar i pots fer... Però jo prefiro... ho Jo, jo feia. Fósfor soluble, vale? Un altre és fer, fer caldos minerals, utilitzar els sufocalci, per exemple, eh? caldos sufocalci que són ells, ah, això ho feien la gent d'abans feien caldos sufocalci, <clears throat> sofroitals, no? De la vinya. Vale? Però per la vinya i per tots els cultius també serveix. <clears throat> Per què? Perquè el sofre és un inductor de la proteosíntesi, o sigui, que és com l'encarregat que se'n va a l'obra a fotre canya als paletes perquè facin paret. O sigui, és l'inductor de la proteosíntesi. Si jo aplico un biofertilitzant via foliar i el biofertilitzant que són els paletes i afegeixo l'encarregat, que és el sofre, en forma de sofocàlcic. I a més hi barrejo el fòsfor, que és l'energia, que són els bocates, vale? allà no es posa ja per no treballar. Vale? Per tant, aquí estem fotent una feina impressionant. Llavors, quan tu pots barrejar el biofertilitzant amb els caldos sofocalci i amb el, i amb el fosfito, és una bomba. Vale? Aquests fosfitos els pots ficar dins el biofertilitzant com fermentes també. Vale? Això és una bomba. Perdó, i el, el caldo aquest, el, el, li pots barrejar el caldo de cendra? A on? Ah, en el fosfito? Ai, ah, el fosfito, el, sí, el fosfito. En el... el caldo de cendra barret amb el fosfito? Sí. Quan? Quan el barreges? Per tirar-lo, diguéssim, perquè el, el el, el, el caldo de cendra hi posa sabó i queda més impregnat a, a les plantes, diria, dir, per assopetar. Però el fosfito com l'apliques? Assopetar a la planta, amb, amb un xili. A solubilitzar, eh? Com solubilitzes el fosfor del fosfito? Bueno, això jo ho faig amb, amb, amb una olla, eh, amb foc, amb, el fosquitó. sofre i, i calç. El fosquitó? El calç sufocàlcic? Caldo sufocàlcic, el que diguis. Caldo sulfocal. Hi el caldo sulfocal si és el sofre. Ah, I el fosfito, que són els ossos. Ah, sí, bueno, no, el fosfito. caldo sulfocal, com vull dir jo, amb el caldo de ceriza. A posteriori, sí. Mentre estàs fent, vigila. Barrejeu tot allí. No, un cop fet de cada un, sí, llavors, separant llavors, llavors barrejats. Sí, sí, sí, ah. també. Però interessa també que ho barregeu amb l'hidrolitzant, a més dos tres. Vale, però és que clar, depèn de quines utilitats sí, sí, fas, sí, sí, sí. per a què, per a què fas una cosa. Eh? Si aportin més d'allò, perquè... Però eh, el caldo ceniza, què t'aporta? El potassi i els altres, i els altres minerals? Potassi i, i sabó, perquè de més a la planta, també pel pogons i coses d'aquestes. Per, per... Vale, també. Hi ha gent que el que fa és el biofertilitzant i el fa amb cendra, que ja t'està portant això, i a més, que ja porta molt potassi, i a més, i, i, i puja el fique l'acer, a la barreja, a dins de la ensabatadora i puja, fica melassa mm. perquè s'empegui molt més al terreny. Que fa de, que fa de sabó, fa la funció del sabó. Sí, que fa s'impregni. Sí, clar, si tu més bo la, la melassa que passa el sabó. Mm. Bé, diferents. Aquí, ha, sí, sí. aquí sí que hi ha, bueno, vale? 1, 2, 3, 4, 5, escaldos minerals 6, això, els fosfitos, i els amant els fosfitos, no, no es crema els fosfitos, no? Perquè no. els músics sí, inflamables, no? Sí, allò crema tot. Però tu, tu quan tens cendra, o sigui, el mineral no el cremaràs mai. No es pot cremar un mineral. No es crema. No cremaràs. O sigui, te cremaràs la matèria orgànica, però el mineral no el cremaràs. Llavors te quedarà te quedarà l'os, l'os es crema per poder-lo moldre. Perquè si no... Es, es mou així, és un bastó. Sí, llavors sí, a temps, tens, saps quina és la forma de moldre o els ossos més fàcil amb una hormigonera i pedres de riu. Vale? Agafes una hormigonera, fiques els fosfitos, els, tots tossos d'ossos que se te queden, hi ha alguns depèn dels ossos que tinc. Els, els ossos d'una queden fluïts a res. Llavors, però, però llavors acabes matxacar. Vale? Per matxacar-ho, ho fiques dins una hormigonera i fiques uns bolos de riu. Quatre pedres dintre i quasi... Redones, i fiques a mastre hormigonera i tornes al cap de 10 minuts i ho tens tot pues. Vale? I si no, ho coles, ho tornes a posar el que no t'ha passat i ho tornes ¿vale? Eh, si tu vols aplicar fosfor, fosfitos sols, només fosfor, fosfor sol, llavors encara l'has de diluir amb àcid fosfòric, perquè se solubilitzi millor. Però si no, els fosfitos els fiques dins del que fertilitzant i ja estan aquí de nou vides. Quan primer cremes els ossos i al cremar els ossos els, els fas pols fas que sigui més fàcil fer els, fer els pols, vale? però tu tens encara el fòsfor lligat al calci. Vale? I truc d'interès és separar el fòsfor del calci. Per separar, per separar el fòsfor del calci el que es fa és una combustió lenta a molta temperatura. Vale? I això s'aconsegueix fent, fent, com feien abans les carboneres. Gràcies. <laughs> Foto. Foto, foto. abans les carboneres se basaven en que hi havia una entrada d'oxigen molt lenta per aconseguir aquesta, aquesta, aquesta combustió a molta temperatura. No? Bueno, jo faig, agafo un tubo de eh, xemeneia, li fico tres potetes, agafo, faig foc, faig una mica de foc i fico aquí sota. Vale? El primer fer el foc, llavors fico la xemeneia, llavors el foc, fa i se, se cola per cap dins. No? I llavors al voltant hi vaig posant cascarilla d'arròs. I l'aire passa per entre de la cascarilla d'arròs i surt per aquí, per aquí va sortir el fum. Per aquí va sortir el fum, vale? I per aquí entre de la cascarilla d'arròs va passant. I entre... Fico una mica de cascarilla i fico un pols de, fos, de fòsfor. Una mica de cascarilla i un pols de fòsfor. Una mica de cascarilla i vaig fent capes, vaig fent capes, fent capes i aquí se, se, te, se te fica un nucli al roig viu, al roig viu, aquesta, aquesta xemeneia dos o tres vegades i ara la pots canviar, vale? perquè tot això s'estarà fent malbé, no sé que sigui molt bona. Eh, se fica el roig viu i se va cremant, se va combustionant lentament, lentament. Llavors quan s'ha aconseguit separar el fosfo del calci. I a més, el bo és que al cremar la cascarilla aconsegueixes el sílice de la cascarilla d'arròs. Vale? Que també és molt bo. És un aliment. Quan nosaltres apliquem el sulfocàlcic, l'apliquem a dosis de 0,5 i el 2% recatar la via fertilitzant. Vale? Això no és un fungicida. Abans fer frenada de fungicida, el sulfó càlcic. Aquí no treballem com a fungicida de sulfó càlcic, el treballem com a aliment. Més enllà del 2%, jo tampoc m'ho faig responsable de res. Vale? Hi ha gent que, que treballa el 3 i li està funcionant. Hi ha gent que treballa el 3 i li crema tot. Vale? Hi ha plantes que no els agrada el sofocàlcic, eh? <coughs> curvitàcies, Zero, eh? El sofre en pols. Ja, ja. Ja has trobat tu, tu t'has trobat ja, no? Sí, on va eh? que Ho pulsaste cero, ¿eh? Este una persona que había puesto antes por ciento, se le había quemado todo y tal, y nos comentaba que tiene que ver con la calidad de... Del azufre. Del azufre. Ah. És, de com, és el, el 1%, per una vegada és el 1%. Bueno, ah, però, però, jo treballo amb gent que fa... Que, sí, sí, sí. Jo treballo amb gent que va al 0,5 i treballo amb gent que treballa, que treballa al 3. Clar. I no té problemes. Ja, ja, ja. Però també conec gent, també trobo gent que al tos li crema. Ja. I llavors, què s'ha de fer? Provar. I és que cada lloc és un món, per què? Perquè cada material, no? Cada... Sí, el sofre... Clar, no és el mateix fer-ho amb sofre mullable que amb sofre amb pols eh, que no sigui soluble, que sofre de cantera que n'hi ha, sí, sí. que, no, que, que feu amb cal viva, amb cal apagada... Clar, sí, sí. llavors això... Vale? que ben ho fet remenant bé, que ja ha, agafat el punt, perquè això s'ha de calentar, el sufocar, s'ha de calentar, s'ha de posar temperatura, s'ha de remenar, i has de veure, aquest és el moment que l'he de treure i, i el cop has de parar, si no pot que el cremos, vull dir, clar, hi ha tantes variables aquí, però aquí està una mica la gràcia de cadascú, no? Sí, sí. I aquí també està una mica la gràcia de que cadascú se faci les coses. Se m'ho vull això ja. Se m'ho vull se m'ho vull Bueno, però tu estàs, tu estàs dient que t'estalvies? No, no, no. Econòmicament és impressionant, perquè la gent diu, no puc creure. Eh? Llavors el que diu, no, és que jo no ho vull fer, no ho vull comprar. No tinc temps, no tinc temps. No tinc temps, vull comprar, molt bé, a 3 euros el litro. Hòstia, fes-tu tu, tio. Ah, ja està, doncs ja està. És que és molt car, claro, fes-tu tu. I tu fas tu. I si tu fas tu, el biofertilitzant, fent-te la casa, eh? tu, com a molt, com a molt, no ha de passar de 0,3 euros, del, 0,3 euros del litre. Fent el tu i comptant les hores, eh? Jo conto les hores, qui m'hi dedico i... i... Això pagès ja ho fem. Però si tu te comptes comptant les hores, jo me conto les hores tal, això no pot passar de 0,3. Si et passa de 0,3 és que algú estàs malament. Algun adret està costant més de lo normal. Vale? I jo sé, és que ho vull comprar. Cap problema. Eh? A 3 euros un litro. Hòstia, que quatre vegades més. Pues el tu, tio. Claro. I venda. eh? I, I, i eh, vent. Questa è aquí amb La venda. o... I sabeu quin és l'altre avantatge? Que quan tu compres un producte, la gent diu a qui l'has comprat, a quan, a quan l'he d'aplicar? Ningú te diu quan l'he de tirar. Aquí, tirem, aquí ho tirem tot, menys quan són productes fitosanitaris. Llavors apliquem, eh? Vale? Jo parlo al revés ara. Jo ara quan quan, quan faig biofertilitzants aplico biofertilitzants i quan algú utilitza els, els, els biocides tira els biocides vale? però ells diuen a 2,3 litres hectàrea i si és K 2,2 aquí l'avantatge és que com que no té cost això, pots jugar i pots, pots més tranquil vale? ei, 2 litres per hectàrea vale? perquè, perquè no, vale? avances una miqueta més també diferent, hòstia, ho provo aquí, ho provo allà, hòstia, millor aquí, ara faré una altra passada, hòstia, això no em costi la cosa, m'ho fa jo. Vale? El que no tampoc se pot fer és abusar. O sigui, el que, no puc, el que tampoc no té cap tipus de sentit és que jo dic fertilitzant, aplico mica fertilitzant i dic, hòstia, això és la picoca. me n'oblido de tot i només faig utilitzar el millor fertilitzant. No, perquè te corta, arribarem a un punt de quatre quilòmetres. Perquè resulta que passa que jo dins el biofertilitzant hi tinc microorganismes i tinc minerals, però em falta una, no? Me falta matèria orgànica. I què és el que anirà a buscar, què és el que anirà a buscar aquests? La matèria orgànica. Vale? I jo estic... O sigui, si, si jo faig un abús dels biofertilitzants, lo que puguis carregar no vengui del terra. Vale? O sigui, has de posar molt, eh? Però això és important no, no sé treballar en paral·lel. Mentre jo treballo al terra, jo no puc perdre la cuita, jo no puc permetre el luxe d'estar 3 anys sense collir. No, no, jo he de collir igual o més que que estava collint fins ara. Però mentre faig aquesta feina, he de fer la feina de treballar al terra. Jo necessito aquestes dues coses alhora. I això és factible, és factible. I això costa fer hi no té cap problema. I gent que fa des de... Dic, panís, alfals, cereal, vinya, eh, horta, eh, pomes, peres, pressics, que ho... Perdó, arròs, arròs no he fet mai, arròs. Com surten mal les herbes, així si no hem de treballar ni hem de trabucar la terra, què fem? Escatem les herbes als solución un esbossament de corrente... Depèn, depèn, del, depèn del que estiguis buscant, què busques? Si és semblant no... Depèn, depèn, depèn, depèn, depèn, tot depèn, tot depèn, a veure. Ara, primer, has estat el mateix, primer, perquè hem petit, hem petit, per exemple, un or. Primer, espera, espera, espera, primer, quan surt una malada, el que has de fer Gràcies. Fer la benedicció, per què? Perquè t'està parlant del teu terra. Sí, sí. Sí o no? Sí, és clar. Pues primer beneiular. Eh? i dius, hòstia, gràcies per sortir, ara què, què, què em vols dir? Vale? Si te'n surt una, no, però quan te surtin 50 d'enquella, t'està dient alguna cosa. Vale? Llavors, busqueu, fiqueu plantes indicadores. De veritat, és que els americans tenen els seus llibres de plantes indicadores i els francesos són els dos grans eh, de plantes indicadores, els dos que en saben, vale? que en saben, què més, que més han explicat els francesos i els americans. Vale? I agafeu-los i agafeu llibres d'aquestos i mireu-los. Vale? Primer que tot, què, què t'està dient aquella herba? Vale? Després, tu pensa que cada cop que tu que nosaltres llaurem la terra, què fa la terra automàticament? Intenta cobrir-se una altra vegada. No? És com si tu t'arrenquen la pell i te torna a sortir la pell. I quan t'has donat la pell, ah, te torna a arrencar. Vale? I se torna a cobrir i tu tornes a arrencar. Ah, tio, però per allà no, però és el mateix, el que estem fent al sol, no? Intenta treure'l vale? amb el missatge de deixa cobert. Quan tu ja sàpiguis què t'està dient aquell terra, tu ja saps què és el que pots fer amb aquell terra per millorar-lo, quin és el problema que té aquell terra, vale? què és el que t'està passant a aquell terra. L'herba l'he de picar o no l'he de picar? Depèn. Jo te, te dono exemples, per exemple. No? <clears throat> què estem fent? Això se fa molt, se fa molt al priorat. Vale? Priorat i zona dura, Montsant, d'una dura de, que dius, ostres, que amb, un, amb una persona dius, has de deixar l'herba al mig de la vinya i, bueno, tio, que m'estàs dient, no? Però vés a veure quin és el teu factor limitant. Tu tens un factor limitant, en aquest cas que és l'aigua. Sempre el priorat és l'aigua, quan a l'estiu. Vale? O un lloc secar, no? El meu, el meu factor limitant és l'aigua. Molt bé, què feia amb l'herba? La deixo o no la deixo? Primer mira què, què t'està dient. Vale? I després mentre tu no tinguis un terreny o sigui, quan parlem de competència hauríem de parlar més d'eficiència més que de competència vale? per què? perquè si nosaltres ara aquí pleguem tot i dic, va, eh, anem a dinar vale? anem a dinar i anem allí una taula parada i si jo des d'aquí a la taula veig una, una paella d'aquest calibre quan acabem això és que, que parir abans d'anar a dinar anem a rentar les mans per què? perquè dic, hòstia, es poden menjar aquests que n'hi ha per tots, vale? va rentar les mans tranquil·lament. Ara, com jo tenia el cap per allí i veig una parella així, jo no em rento les mans, eh? Mm. Me'n vaig directe a menjar, vale? Mm. És un problema de deficiència més un problema de competència. Llavors, mentre no tinguem un terra perfecte, que té una capacitat de retenir aigua i que n'hi hagi per tothom, vale? jo tinc un factor limitant. Aquest factor limitant en aquest moment és l'aigua. Mm? Però quan no tinc un factor limitant? A l'hivern? l'estiu, vale? però l'estiu, què fa jo? L'hivern deixo que les plantes que surtin. Per què? No hi ha cap problema, no? Facin arrel la vall i tiri i tot el que tu vulguis, no? Molt bé. Ara arribarà el moment en el qual aquella planta començarà a tindre, o sigui, ja començarà a competir ja amb el cultiu que a mi m'interessa. Vale? Què faig llavors? Tinc dues opcions, unes quantes opcions. Vale? Cada cop que jo tallo l'herba, vale? el primer que fa la planta, quan jo la tallo per dalt, és matar la mort de peix de la planta. La mate. Per què la mate? Perquè no té oxigen. No es pot obrir la l'aire. Eh? No té fulles, no té... No té, no té alimentació. I llavors, el que no pot fer és aquell intercanvi que parlàvem amb els microorganismes. Té un munt de clients que són els microorganismes els quals no pot, no pot, no pot abastir. Vale? Per tant, el que fa, la meitat de la raó la Vale? I ara com torna a tirar amunt? Ara tenim la planta i tira la planta així. Ara tenim aquesta planta. Vale? Cap on va? Què fa la planta ara? D'aquests orbats de reserva que ha fet, que té orbats de reserva aquí, torna a tirar fulles amunt. Però tira. Vale? Sí, Això torna tallar en aquest moment, vale? què farà la planta? L'altra xitrada. L'altra meitat de la grada. I ara d'on tira? Perquè hi ha altres regles de reserva. D'on tira? Del món. Vale? De la poc que li quedi. I això és el sobrepastoreu, que parlàvem abans. Tirem aquest arbre, clas. Tirem aquest arbre, clas. Vale? Ja estàs fotent una fenyalera acollonant. Vale? En un Prat, això és negatiu. Però igual és el que t'interessa tu fer-ho quan tens una coberta vegetal i arriba l'estiu i no vols que aquella herba te tregui tota l'aigua, te pregui tota l'aigua. Llavors tu que aconsegueixes? Piques i piques al cap de 10 dies. Que aconsegueixes? Que aquella herba només te sequi aquesta part d'aquí dalt. Te sequi una cosa així, vale? i d'aquí cap aquí la meitat se manté que ja està disponible per aquí, per, per, per la vinya, per exemple. Vale? L'altra forma de treballar és quan jo tinc quan jo tinc la coberta vegetal, si no m'interessa, en comptes de picar-la, hi passa un rodillo que porta unes dents, els passamans, tots els passamans. Si jo veig el rodillo de, de l'horitzontal... Ah, picada, picada, picada, no? No, no, no, no a Escoles de Canto. Ah. Que... Això, vale? això. La, la GEC. La, la, la... Roula, roula. és el tractor, vale? Sí. La matxaca. Eh? Sí, sí, sí, és roula. Vale? Això va pel davant, amb el tractor que va endavant. I això més o menys té mateix que, que, que, que les pastilles de la roca. Eh? I, i això són uns passamans soldats aquí. I llavors el que fas és la condició, com el fan les condicionadores de darrere que, que no tallen, la, no tallen el fals, sinó que sí. en aquell copet Vale? Allò és predigitat. Doncs tu pots passar amb aquest rodillo, clac, clac, clac, clac, i això va a Terra. Vale? Se deshidrata la planta, la l'arrel continua baix, vale? però la no torna a sortir més. Vale? Té una forma de treballar sense gastar-te molts diners. Vale? I si no, piques i repiques. Sense haver de llaurar. Vale? És que per què llauro jo? Perquè no, sé, perquè no se me la, la, la, la humitat del terra. Bueno, de tota forma. Per què llaures? per a que no em caiguin llavors a, a, al, al terra. O sigui, llavors ja tens un munt al terra. És que no intentos, no intentes netejar el banc de llavors del terra perquè és impossible. No És que, és que no, no, no ho intentem. El que s'ha de veure és aquella, aquella planta que m'està donant tants problemes perquè és tan competidora amb un cultiu perquè cony més un, què estic fent jo o què tinc al terra que fa que aquella planta sigui la reina del moco ostres, que ho tinc compactat hosti, que Lo sé. el clàssic aquí, la gent que fa panís a la soja borda ¿O no? ¿Aquí no? Hostia, a Lleida la soja gorda és la reina del mambo. Per què? Perquè hi fotem purín i fotem nitrogen abans salva, abans de sembrar. Canvi de disponibilitat de nitrogen, la soja gorda diu, hòstia, és a més, la planta més eficient que hi ha en aprofitar el nitrogen quan hi ha moltíssim. I llavors se foten unes, uns, uns passem de munt Llavors que ja ens ho patem. Tenim un cost, però no solucionem un problema. Vale? I cada planta soja gorda igual fa 10.000 llavors. I l'any que ve, més soja gorda Però per què? Pues el problema no és la soja gorda el problema és tu que no estàs... Vale? I un cereal és que... Eh? Un cereal normal, no hauria un mar. Perfecte. ja. Prepares el terreny... No, a partir, a partir del moment que tu saps que no tens el terreny que no tens... Per per sembrar, a veure com ho fas, jo, com ho comentava abans, Depèn de quin problema tinguis. Ser, igual, de, igual de... Un terra que hi ha hagut porí, excés de poríx, que hi ha Bueno, ah, terra, que... Primer has de mirar com tens el terra. Ah. Vale? I en funció de com tinguis el terra, dius, l'he de descompactar o no l'he de descompactar? Hi ha molta matèria orgànica o hi ha molt poca matèria orgànica? No, eh, és que... Per exemple, de vegades... Actualment, els nostres és excés de nutrients, no de fertilitat, de nutrients provocats per porí... I, o... i però matèria orgànica n'hi ha o no? Poqueta. Vale, pues a vegades potser el que, el que, el que funciona és agafar i dir mira, jo tinc un excés, tinc un excés de, de nitrogen, per exemple, no? eh, i tinc el terra una mica compactat i em falta matèria orgànica. Bueno, doncs tu pots fer una aportació d'un compost molt ben fet, matèria orgànica, si vols, i dius, bueno, te llauro però no te llauro mai més, vale? o te dono ja l'última llauradeta. Vale? Te treballes i llavors sempre es colza. Per què? Perquè per la cosa és una bomba de nitrogen. O sigui, t'agafes tot el nitrogen, que és possible que es perdés, que es lixivies, i te'l quedarà, i se'l quedarà en forma de matèria orgànica. Eh? O amb el regràs, també. El que passa que la que té la bola de colza, que no té el regràs, és que la colza té una del pivotant que tira molt avall, i el regràs no la té. Vale? Però el regràs també, up, uh, tot allò que és possible que es perdés, el regràs tant com ni fotis, tant se'n se, tant se menja. I llavors, bueno, doncs aquests nitrats que podries perdre i desaparèixer, doncs, bueno, ja els tens caçats en forma de matèria orgànica. Jo dic la cosa perquè la cosa llavors li se quede a la planta també i llavors només aprofites el, el gra. Sí, però el regràs és, més de, és més de talls. Sí, no, passa el gra llavors és un gran més que més... Si no tens d'estar molt problemat per transformar-ho, és bé, és un gran problema també. Sí, sí, però bueno, és una solució, sí, sí, sí. és més del colze. Uh, entre vinyes sembla un colze. El mostassa, que és el mateix, també. I va molt bé per això, però... Hòstia, fotre unes descompactades que dius, hòstia, no puc creure. Si, si, si teniu curiositat, aneu a darrere al, al juny, juliol, quan s'hagi fet un camp de colze, i aneu a darrere el al camp de colze. Hòstia, i xafes allà, i dius, hòstia, és que no pot ser, no? Que, que comparat amb un ordi, comparat amb, un, amb una colze, és que, que, que hòstia, com un comptes Si fas un riràs, que eh? el contrari. El riràs de casa no un franc diners. Depèn de quina necessitat tinguis. Fes sembra directa, sí, és interessant, però si tu tens un problema en el teu terra, que tens una herba o dos o tres que t'estan fent la vida impossible, si jo tinc margall, com tenia aquell senyor, jo tinc margall, ¿vale? i no vull llaurar, però vull tornar, vull, no, vull tocar, no, vull, no vull deixar de fer el que estic fent, tinc por de margall, i vull sembrar el que estic sembrant ara, ostres, tu, no, no, no sé, no. Vale? Pues què has de plantejar? Primer, què t'està dient el margall? M'està dient que tinc un problema aquí i a mi no molt terra, hòstia, un forat, almenys fes un forat i mira què t'està passant al terra, perquè igual tu, tu, tu fas una sorpresa. Vale? Pues ha de canviar de cultiu. Si en aquest cultiu si fa 20 anys que fa, que fa cereal i <clears throat> fa blat, bueno, doncs potser canvies, potser canvies de cultiu, no? Ah, has de fer una rotació. I planteja una rotació a 5-10 anys, vale? Vale? O mira, ara durant 5 10 anys faré, una, faré aquesta rotació, vale? que, que igual és un any d'això, un any d'això, un any d'això, i el, tercer, el tercer quadrant torna a començar, però bueno, almenys... Vale? Però què has de fer? Clar, has de buscar cultius que siguin econòmicament rentables. Molt bé. Què has de fer? Has de fer una mica al cap. <clears throat> Puc fer una lluminosa? Sí. Quina lluminosa puc fer? Doncs pues mira, aquesta, és aquí és on ve aquesta, aquesta, aquesta, aquesta. Vale. On la puc vendre? Ara llavors és quan ve el treball no només de funcionari de la, de la, del, del, del camp, vale? sinó ja que has de fer alguna més, algo més a més, no? no només estic jo al camp amb el tractor i tal, sinó que ja m'he de preocupar de vendre el producte. Bueno, vale, doncs no a la cooperativa, però clar, llavors no et queixos. Si vas a la cooperativa ja saps que ets pell. Ja saps el que, ja saps el que vas. Sí, sí. Saps el que guanyaràs, el que perdràs. Llavors, bueno, ja estic com estic, perfecte. Bueno, doncs vale. Ara no, volia... Vale, doncs busca una mica... Per això que la, la persona és tan més important que l'explotació aquesta predisposició de dir, ostres, ep, eh, m'haurà de mires, ei, mira, però si podria fer això, podria fer allò. I de vegades també va bé d'anar a veure amb algú com està fent, ja. Que sembla que no pugui ser això. I si treballes amb gent i dius, ostres, doncs mira, aquell ho està fent, aquell també, o te vas a veure'l, i al final vas que t'amonem per tant. Però l'únic que he fet ha sigut moure's una miqueteta el 95% encara està treballant de, eh, amb l'agricultura de plantes. Eh, bueno, això és la... És, és, és agricultura... Això està treballant actualment. És clar que 5% són la gent que veu aquestes coses i els se sap, però esclar, i qui no li interessa que aquestes coses també surtin. Però si ja l'he vist, algun dia, algun dia et deien un coll, després vaig a Cairo. Però hi ha tants quants, hi ha tants quants que, li han, que els han... Esclar. Allà al seu país, Esclar. que anem amb ella. Eh? Però és que no interessa, no interessa. Ah, ah, hi ha empreses que no s'interessa que estigui com a Jairo, o com vosaltres, diguéssim, o, o com nosaltres. Sí, sí, però bueno, com més serem, esclar. més complicat ho tindran. Esclar que sí, esclar. Sí, sí, això, nosaltres som un gran de sol, Però bueno, Cap problema. per algú s'ha de començar. No, no, no sé qui era que va dir, diu, si vols canviar el món, comences per la terra. No? És més proper. Esclar. Y, pero empezando además por el cambio personal. Sí, sí, por ti. Claro, es que ese paso Pero es una periódico. Esta gente como vosotros, o como nosotros, tendría que salir ya primero en la escuela. Pero claro, ya en la escuela te meten otro chip y sales de allí. y Yo ya te digo, he estado toda la vida envenenando la tierra. Y, y ahora me doy cuenta. Peruano, bueno, eh. nunca está deshecha la No solo la tierra, sino también aquí. Bueno, no vienen a la tierra que de, de, de que vivimos de la tierra. Quantes, quantes hores, quantes hores tirava el següent o moltes coses que cap tipus de protecció. Això, uh. jo sé que ho diré així, això. Calla, calla, calla. Si som vius de miracle. El, el Pla d'Urgell, bueno, a la zona de Lleida, de tota la zona de Lleida, hi ha, més, hi ha un índex de càncer més alt als pobles que a les ciutats, que la ciutat de Lleida. Bueno, No, no, no, són els solsonès, no són els solsonès, que També. són es veu que el percentatge de càncer sobre la zona és el més alt de Lleida. Solflat hi ha països que... De feia de Serós, des de Pons fins a Serós, cada tres mesos o així, anem a Amb un Robert, ben llibre de líquid... I vinga tirar, tirar. Com netejar el canal. Però... Per netejar el canal, perquè no podia ser, no podia ser brut, si no, rebentar el canal. No, jo vaig sentir al Jairo una frase amb les que va fer un hort urbà a Barcelona que en realitat la revolució del camp tenia que començar per la ciutat no? que la conseqüència del camp és conseqüència de la ciutat vull dir que la ciutat demana encara no molta gent. Exacte. Sí, aquest, aquest és el, el, I també jo crec que aquest moment però el més revolucionari que hi ha és l'or i l'octubre. Té l'octubre, clar. Aquesta és la, seria la peça més revolucionària que hi ha perquè és la, és la peça de consciència. Perquè aquí, eh, i penso que cal, caldria, vull dir, o sigui, treballar des de les escoles i incentivar tot aquest tema, vull dir, Sí, cadascú se s'ha propi, sí, perquè és, és, jo penso que és revolucionari, no? és prendre les consciències. Eh, jo, per exemple, hi ha una persona que, de fet, tota la, això s'ha vingut a través de, de Lleida, vaig agafar un nom, però bueno, jo sempre havia estat amb el rellotge. I Jo en aquests moments, fa 3 o 4 anys que he deixat de portar rellotge, pels mòbils. Eh? Pels mòbils. No, no, no, no, no, no, no no faig servir com que l'hora. Vull dir, és un tema, és un tema de saber on estàs. Jo en aquests moments, més o menys, més o menys, em puc cada mitja hora sobre l'hora que és, però tot i que estic sapient i no, eh, van canviar l'horari no, no, però no, no, refereixo que és una, una certa reconeixió això és, que sembla una tonteria eh, no, és, eh, és, és brutal des del punt de vista de, de, de d'intentar prendre consciència sobre... sobre, sobre... Saps, saps qui es comença a interessar per l'agricultura també? Els cultivadors de cannabis mm per saber el que es fumen ah, doncs clar, sí i si tu comences a treballar de, de, de compost i fiques a, coses así, una mica, que surten una mica de lo d'això, acaba siempre a portadors de cannabis. Hòstia, un pot ser? bueno, perquè... porque era más puntero. Estuvimos con Jairo en un huerto urbano hace unos meses y uno de sus, bueno, todos pues, orgullosos con su huerto urbano y tal, y coge les empezó a meter caña porque Jairo es así, cuestiona todo, mete caña todo y decía, no es suficiente esto, no os la veis la conciencia con esto. Esto tiene que ser una excusa para juntarse hablar, compartir información, traer a los críos. O sea, el huerto urbano es una herramienta, pero que se tiene que usar en todo su potencial. Si no, es un. Yo tengo, una pequeña, una experiencia, es una tontería, ¿no? pero es, te hace reflexionar. Eh, yo los jueves, eh, bueno, el año pasado iba a buscar a mi nieto y coincidía con dos amigos, dos, dos amigos que, bueno, compartían la tarde, ¿no? Y <laughs> tenían aquí a l'Eix i y tenían que ir la carga a hacer cualquier cosa que los llevaba un cartón Bueno, la curiosidad es que los, los dos compañeros han empezado a, comer verdura, o sea, me llamó mi madre, les di, les dije que era y tal, eh, vieron lo que eran las fresas, o sea, no tenían un concepto de lo que eran las maluchas, tomaron, hostia, que son buenas, y me llamó su madre que, hostia, hasta ahora no habían comido porque tenía que ser todo licuado, y además, además me están, pues si vais a una bodega, <laughs> se me encontraron fuera неохотно Nu le faci, nu le practic, cum, mă gândim că o pui astrolog, nimic, e asta. Cumane, matani... Cumva, ale sunt că umysłasz nu robice, bo przecież tu mistek, ile no jeden, jest umysłasz do robice, jest tak, no. Si, si, si, si, Nu Bueno, pues, nu algo que... Jo també mereix una pizza pot ser ecològica o no sé. no, però és això. Bueno, vull dir, la pizza no la simul comercial, no? La simul de pizza de Reyes o de, de no ah. sé, no? De totes maneres, si te parla la comentat, eh, encara que sembli que veiem aquesta imatge, mm, diguem-ne, de tant que funciona, hi ha, molt, hi ha molta gent que s'està movent eh? inclús a la ciutat, no? hi ha tot un eh, un càlcul de, de moviment amb el, amb el senyor. però els cotesos les escoles ara, almenys les que conec jo, la majoria de les escoles de primària fan la nostra. Tenen un curset d'hora allà a l'escola i pot ser que fan molt, molt, però... És important, és important que nosaltres. Sí, És molt bàsic. Una a veure, tots els nens petits, la majoria de les escoles els ensenyen això. Bueno, i hem vist que també és una cosa que els agrada. Sí, sí, amb un tacte. És que de fet estan desconnectats. És un procés de desconnexió amb la natura. I dir, és el pas vull la ciutat en general, però passa. S'ha deixat de, de tindre el contacte amb la natura, de l'observació. I Barcelona menys, encara. No, no, no, no, no, no. El tema, el tema del sistema educatiu, vull dir, això que és tan elemental, no s'ensenya als que tenen que deixar, doncs, imagina't el que és el sistema educatiu com a tal, vull dir, és totalment vertical, no, no, no, no, no és o els del pagès també hem d'entendre que, que on vivim el pagès forma part d'aquesta ciutat. És dir, sí. és que vas, no, no, no, no està perquè hi ha gent a veure, és, una, és un, un, un constant intercanvi també. Eh? Perquè hi ha molt de base, no? És que la persona que s'ha fet setmana no, no, no, no, som part del seu, del seu món, del seu Molt bé. Molt bé, tu. Però Perdona, la gespa es pot considerar una planta lluminosa o no? Sí, una gespa. Depèn. Una gespa és lluminosa. Depèn. Ja pot, ser, de, sí, pot ser que hi hagi... No, això ho pot explicar... Però també pot ser, pot ser que hi hagi... Pot ser ficar algun tremor rejat. barrejat... Eh? És la hidràstica Sí, però vull dir que pots, pots però hi ha vegades que hi ha gestes que, són, que estan fetes amb, amb trèvols. Sí, però les, no, no, és, no, però no, no, però, no, però no vull dir, però no, no, no, no plante, eh, no, no professionalment, sinó per casa vols dir tu no. Sí, sí, no com gespa de jardí, com per... Els germinosos són com els que fan grana, diguéssim, si la deixis assecar o creixer més o més i fer el cigró, la llentia, la fava, el pèsol, el fal, la, la trepadella... Jo faig per, un altre tipus de bestiar, diguéssim. I se m'han ben espès. Home, raïdars va ser és una bona cosa. Abans, a eh, més de fer naps, passo va sortir el raïdars, ostres, Pues no, primer que va existir, el no, Sí, sí, sí, sí, sí. un cambio de hostia y todo Sí. Chicos, ¿qué os parece si hacemos una última ronda de comentarios? ¿Eh? Parece que lo dejamos aquí. Sí, sí. ¿Sí? no Sí, ¿verdad? Comentario, pregunta o... Pues, comentario. ¿Qué es lo que, por ejemplo, qué es lo que hoy te llevas? Interesante. Bueno, yo creo que es un poco ampliar los conocimientos, como te he dicho, ya estuve cuatro días con Jairo hace poco, con el 1 de mayo, es un poco ampliar conocimientos, él se, especializó más en, los e insumos y este tipo de cosas, entonces da una charla más general de lo que es la agricultura regenerativa. Al final son experiencias que vas aprendiendo siempre cosas positivas sacas de, de, todos los cursos de todos, que claro, algo de ellos. Y claro, vas ampliando todos los conocimientos de, de, de, todo lo natural, que es lo que me interesa particularmente, al menos a mí. Y todo lo que pueda hacer sin químicos ni, ni tratar con cosas naturales es todo positivo. Bueno, yo estoy de acuerdo con que de alguna manera y yo me había planteado venir no y... ¿Te Y estoy contentísimo de haber venido, <laughs> <laughs> aparte de saludaros. Y es que siempre, hay algún concepto que te abre puertas, ¿no? O sea, porque me ha llamado mucho la atención el tema de la línea clave, todo conceptualmente, ¿no? Y que al final, eh, pues te llevas el, tema de que estamos tan inculcados en la especialización y hemos perdido tanto, o sea, se nos, nos estamos tan inculcados en ver el sin ver el bosque, ¿no? Y de alguna manera tu exposición ha sido un poco de qué hay en el bosque y de cómo puedes. Bueno, yo cada, es que, <laughs> cada vez que voy a acciones me salgo como un poco como si hubiera pegado un chute, ¿no? no sé por dónde voy a explotar, pero salgo. salgo <laughs> que de, el, cuerpo me pide guerra, ¿no? O sea, eh, pide <laughs> Sí. además, me sale un poco ese tema, yo siempre no es que ha sido conservador en toda mi vida, pero me ha tenido cierto por las fórmulas, ¿no? Y eh, con, cada vez con ese estrellas me da, el cuerpo me está pidiendo vida, ¿no? O sea, tienes, o sea, poner el match, yo en este momento me siento el, eh, el tema de reconectar con gente, poner eh, lazos de unión, crear red, ¿no? Porque creo que en este sentido es donde está la técnica revolución, ¿no? Por lo tanto, os agradezco vuestra dedicación, <laughs> después ya le pones todo el encargado y se cierras porque es algo que puedes explicar. Entonces, ya aunque yo, son ejemplos que puedes. Entonces, yo creo que estos son, son o la bomba de los temas. ¿no? Por lo tanto, lo solicito y, bueno, eso, que nos encontremos mucho más veces en el camino, por ejemplo pues <laughs> sí bueno, a, mí lo que me interesa es aprovechar pues, lo que tenemos cerca de, de la casa. ¿no? Bueno, yo estudié periodismo en Barcelona y, y bueno, aunque luego solo trabajé de jardinero, pues tenía una teoría pues, de la clásica, de ordenar y eliminar todo lo que era una competencia al campo. ¿no? Luego pues, me di cuenta de lo que ha explicado, ¿no? que pelearse con las malas hierbas es una batalla perdida. Y luego, pues, eh, lo que me interesa es el cambio este de ver que lo que eh, parecía que era un enemigo puede ser tu aliado en, el campo. Y, y, bueno, lo que habéis explicado, claro, a mí me interesa más concretamente lo del huerto. Y por las características de allí donde vivo, que es una finca que tiene 23 hectáreas, pero unas están alquiladas para gasto. Y yo tengo una hectárea que puedo hacer huerto, dispongo de abundante agua, una tierra es pues, bastante buena, para con zona pues, ya tiene buena pluviosidad, y luego seis hectáreas De bosque y lo que me interesa es eso, pues eh, todos los árboles, toda la hierba que me sale, los animales eh, que hay por allí y, y, el bosque, de alguna forma aprovecharla para eso, pues, como antes pensaba que pues, se tenía que comprar abono y echarle y, Me doy cuenta de que estábamos tirando cosas para luego comprarlas. Y, y ahora, pues bueno, me he dado cuenta es eso. Eh, una hierba la arrancas y la dejas al lado de donde la has arrancado, de que la hierba está trabajando para ti. No, arrancar no, arrancar no, cortar. Bueno, no, depende. O sea, pongamos que en 80 centímetros he plantado por, por un ejemplo, ¿no? Claro, hay unas hierbas que salen pegadas a la planta que estas se las de sacar hasta que no le la sombra. Hasta que sienta la raíz que la raíz está. esto lo hago porque voy con una desbrozadora y lo que puedo acercarme, pues lo hago. con un metro que, cargas la o la hierro, ¿no? Sí, sí. Pero veo esto que. Pues, seguimos la ronda para poder. Ah, para salir. No, simplemente veo de eso, que si le dejas el espacio la planta que has puesto libre, todo lo demás que dejas entre pan y planta, luego te sirve para cada año que viene plantes allí y ya la tierra bien abonada. Muchas gracias. Bueno, yo no soy experto en la tierra y soy consumidor. Llevo un tiempo escuchando que todo es muy difícil, que todo es muy difícil, todo es difícil, pero con la exposición de Luis y de Ana todo es muy fácil Creo que todo está súper inventado y lo que a mí me gustaría es que no dejéis de innovar a la gente que se dedica a la tierra y a la ganadería, porque innovar no solo es inventar productos nuevos, sino hacer las cosas de diferente manera. Y como ya más o menos es un poco como volver la vista hacia atrás y pues eso, que sigáis adelante. Porque necesitamos comer sano, pero vamos, súper importante. Gracias. Y en mi caso creo que pues, no, se servirá para poner también nombre a cosas que estás un poco haciendo, ¿no? O sea, poner, poner, poner nombre y ver que, que fuera de carne y hueso, y hueso que está trabajando en un sistema un poco innovador. Yo creo que si ahora se llama palabra sería no revolucionario, pero revolucionario yo creo que no, es un sistema innovador que necesita del mercado, necesita de y, y un sistema eh, innovador. Y te alegra que, que hay gente que, que, que pueda hacer simbiosis con no solo veía por internet, <laughs> lo tengo aquí, ¿no? Pues yo también encantada de estar entre personas y productores, gente que tenéis en vuestras manos la, posibilidad de cambiar las cosas. Y un gusto estar aquí en casa de Jordi, que ha sido y al final, fíjate que bien, tenemos aquí un ramillete de gente fantástica no es nada fácil. ¿eh? no es nada fácil. Bueno, eh, como dice, lo difícil... Y está muy abajo, ¿eh? Sí, Es el problema que tiene, que es baixo. lo difícil se consigue y lo imposible se intenta. No, pero yo creo que es verdad que cultura pues, regenerativa, que hecho es cambiarle el nombre a la misma cultura. Yo voy a decirle en una conferenciana que no le costaba la palabra, pero no cultura. cada que era Y en eso yo también lo veía, no me gustaba la palabra Igual como la biodinámica la veo muy interesante, pero es aquello que aparece como una cosa complicadísima. Y lo que yo veo que se está buscando es pues eso, simplificar, o sea, que las cosas no sean tan complicadas. Si cuatro cosas básicas son importantes y lo demás, pues bueno, es un añadido, pero no es lo lo importante. Si paseas un poco por los diferentes métodos, es que todos tienen un, dinámica, la es... Son, capas, son capas, son capas que no va poniéndose. Pero, pero capas que tienen un mismo fundamento. ¿Qué forma que forman bueno, pero... Ah, y todo se basa en lo mismo, ¿eh? La afección sí, del y... Exacto, es lo mismo, es una nombres distintos, tal. Pero que que a veces es muy complicado. Pero hay gente que dice, oh, es que si no antes contaba una y esta cosa lleva otra. Y entonces es eh, aquello que si lo miras de hacer todo complicado, casi ves que no lo puedes. O sea, bueno, tampoco las cosas son más relativas que yo. Es como dice Jairo, para alfabetizar la tecnología. Sí, es, eso que. Y compartirla, ¿no? En ese sentido, si, si sirve de algo saber que tanta gente haciéndolo y que estamos personas y gente creando red, ¿no? Pues, por favor, confiar, conectar. Los siempre, ha sido muy complicado. Pero de verdad, tener, tener que a saber que ahora mismo, ahora mismo hay en varias regiones de España gente hablando y haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros. O sea que se busca Claro, lo malo sería que que la, la gente, la, los demás, los vieron un poco como, como sectarios, ¿no? Después, después cuando, cuando... Sectarios no, pero ya los vemos... Sí. No, no, no, no, Eso está bien, somos los de la comunidad. però, cada, cada, cada vegada eh? Cada vegada, cada vegada Això seria, seria un problema, no? Sí. Però que ara no podria passar. Jo, jo crec que, per exemple, quan parlem de biodinàmica, parlem son, son conceptos que pueden estancar, ser o sea, más cerrados. Y para mí eh, la regenerativa, ya, ya el nombre es regenerativa, es estamos en un sistema muy abierto, es decir, lo que tienen ni se, ni se impone decir eh, si la luna o no la luna, si, tal producto se tiene que hacer dando tantas vueltas a la izquierda o a la derecha. O sea, yo, yo prácticamente, en síntesis, veo que la gran potencia es que te están dando unas herramientas que tú decides sobre ellas y que te da el poder de, tomar tus, tiendas. Mm, y, es, y, el gran concepto es que, como dice él, yo lo veo también así, el 50% es la persona, el 50% es uno. O sea, si no pasa por un, concepto de transformación, pues eh, es difícil. por hoy creo que también es muy, muy importante que la creativa, no creó un sello. No creo un sello porque es prueba aquí, prueba aquí y... En ese sentido, quería decirte ¿no? que no se trata con el nombre de las cosas o de representar nada, sino simplemente hablamos de cultura regenerativa porque para las personas que estamos aprendiendo de todo esto ya nos da una idea de que estamos hablando de esto, de estas bases y de estas herramientas que se pueden sumar de todas. ¿no? De ahí una manera que llamar a las cosas para saber de qué pero no es la idea de crear una etiqueta o algo diferenciado de otras cosas. Mejor, para nada. Bueno, no un producto, esto es, es, carne hecha con no sé qué. mejor que poner una etiqueta de agricultura creativa o de un Como ven a conocerme y yo te enseñaré cómo hago mi carne. Sí. Aquí si no. Sí, vamos a seguir, Josep. Bueno, yo más que nada las gracias por, mm, permitirme ser, como dijeron una vez, una encima. Tú eres una encima, me dijeron. <laughs> Un encima, un encima, un encima de. ¿Eh? Un encima porque, porque mueves, ¿no? Me parece, me parece bien, ¿no? Eh, no sé, este me dijo, me dijo, bueno, y nada, más eso, ¿no? Y bueno, al final vas, vas, vas poniendo semillas, van, van saliendo y van saliendo cosas, y yo creo que es importante que, que, que seguro cuando salís aquí es como las películas, ¿no? Cuando uno va al cine, ve una película, se va para casa y no se acuerda de la película, acaba de una hora, pues la película para mí pues no era muy buena. Ahora, cuando, cuando uno se va para casa y dando vueltas a la película y se levanta por la mañana o el día siguiente y dice, hostia, esa película que había ayer, he soñado con la película y, están está la dando vueltas y habla con, oye, pues, ¿te acuerdas que vimos la visita? Eso es bueno, ¿no? Yo creo que si hemos conseguido un poco darle la vuelta a las cosas es importante. Sí, sí. i l'altre que, per exemple, hi ha hagut dues persones que són absolutament llunyanes amb els que estem parlant i avui els hi passarà per mi eh, Josep. És important això. Se n'aniran a casa i els hi ressonarà. Com? I això és el més important, el més important per mi que ha passat avui. Molt.